Welcome to the podcast. Ang um, kasama ko sa isang napaka-intimate na hapon na to. Ay gabi na pala technically. Sa Jakarta ito ay uh, alas 6 at uh, ito ay kakatapos lang ng pag-qualify ng team Liquid sa knockout stages ng M7. Kasama ko ngayon, man of the hour, isa sa mga lodi sa Pinas at ang pinaka isa sa mga pinakamagandang storya sa pagiging successful. Ayan. Welcome to the show, Coach RC. What's up? Nice, nice. <laughs> mahiya, para mahiya, na, ano ka ba, mahiyain ka ba sa mga gantong klaseng podcast? Hindi naman. Hindi naman. In general lang, ganun. Uh, wala akong mahiyain, pero balagbag ah. ako kasama. Yun, ang mga gusto ko. Okay. So, uh, kamusta, kamusta ang, ano, ang M7 so far? Mukhang may konting stumble lang doon. Pero, ano naman yun eh, SRG naman yun, di ba? So, kamusta? Kamusta? Para sa akin, sa lahat ng naging international ko, ito yung pinaka-exciting sa akin. Mm-hmm. Kasi, yung mga dati kasi parang ano eh, parang wala akong na-adapt masyado. Ngayon, ah, sobrang ah, dami kong, dati pag natatalo ko, parang wala na nagsisink in sa utak ko. Mm. Nung natalo kami nun sa SRG, yun na yung pinaka-best, parang best experience ko na natalo ako. Ganun. Wow, ganda nung ano ah Ganda nung learnings na yun. And dahil to sa mga parang ano to, natutunan mo sa kanila or parang uh, natutunan nyo as a team? Ganun? Uh, two factor eh. Yung una, kasi parang sabi ko parang gumagana naman eh. So stay na lang kami sa ganung bagay. Mm. Nung natalo namin sa SRG, nung talagang pinang, pinakita ako ni Coach Ark ng Mind Games. <laughs> Doon ako nabuhayan, sabi ko. uh Sabi ko, visit to si Coach Ark ah. Sobrang okay. talino nito ah. Mm. As in, doon na may mga natutunan sa kanya. Ang pakiramdam namin as casters, kahit nung sa live ko, nag, ano, ako, eh, nag-record ako habang nanonood, parang pinaghandaan nga talaga kayo. Uh, in many ways, hindi lang naman dun sa mismong eh, uh, eh, rotation, pero yung draft pattern, parang ganun. So, ano nga eh, uh, sino ba yung host ko? Hindi ko maalala. Si, ko si... Si Ben? si, syempre, bukod kay, kay Ben, merong isa pa eh. Parang tatlo kami. Tapos parang, na-explain ko kasi, parang sa drafting or sa kung saan man, meron ng, di ko alam tawag niya, pero bawat team may ganun eh. Parang mock draft na may path, may ah, pathing na uh, ng, parang simulation na yan. Mm, simulation. Draft simulate. Oo, so, lahat naman yung may ganun. Tapos parang naisip ko, parang siguro tong dalawang teams na to, meron na sila nun. Tapos parang yung SRG, parang ganun din, may ano nila, na, na dinami para maraming page yung drop sim. Isang drop isang, isang drop simulation kasi dahil ah. ano eh, dahil pages eh. Uh. <laughs> so parang ganun yung na-feel ko sa kanya. Tapos ang pinaka nagu, nakaka tuwang ginawa nila doon, mga Hilda Peak. Yan. And nag in na-amaze ako kasi parang ano, maganda maganda yung ano nila. Uh, pinakita nila. Pero syempre, di kita tatanungin about the specifics. And di ko na rin discuss kasi We're still in a competition. Ah. I don't want to say anything. Pero if there's one thing na parang nasabi mo kasi si Coach Ark na utakan niya. Eh. Ano yung parang general na pwedeng safe na sabihin dito na pakiramdam nung uh, nakatapat sila? Um, sobrang saya kasi ano eh, um, yun talaga yung hindi ko alam eh, pero para sa akin, sabi ko parang ang sarap sa feeling na uh, kumalaban kami ng isa sa pinaka sobrang galing na mm-hmm. team hindi lang sa macro pati sa mga coaches sobrang tatalino na mm. hindi mo talaga pwedeng i-expect kung ano yung pwede nilang gawin basta-basta eh. Yeah. Siguro ano lang hindi lang ako nakapag-ready ng sobra nun. Or mas madami lang silang oh, mas marami silang ready kasi nag-stay ako dun sa comfort ko eh. Oo. Doon lang ako natalo. Ang cool, no? Parang yun yung tunay na ano ni, eh, tunay na esports na. Mm. Doon na parang doon na masabi natin ay totoo na yung tournament kasi parang ano lang siya eh, incremental na lamang na lang. Parang kasi sobrang sobrang taas na nung level yung dalawang team, SRG tsaka Liquid. So parang any percent of improvement or advantage ang laki na nung effect niya. Mm. Parang ganun. Sabihin nating mas handa ang SRG ng mga 2% or 3%, enough na yon para talunin ang liquid kasi sobrang dikit na ng bakbakan niya. Ayun, galing. Ano, tapos, uh, ano, yung mga players mo, parang nakita ko, nakangiti eh, pagtapos <laughs> ng liquid. Dahil din ba doon na parang, wow, ang saya kasi dami kong na-realize. Oh, is- isa yon Pero syempre, di naman maitatanggi na nalungkot kami kasi natalo kami. Mm. Pero after kasi noon, parang na-realize lang din ng players na may mga mali talaga sa ginagawa namin. Ah. Lalo sa drafting talaga. Ah, so sa, sa paningin niyo na talo kayo sa draft noon? Parang ganun? Para sa akin, oo. Oh, talo okay. talaga ako sa draft noon. Okay, okay. Pero ma- mataas kasi yung ano niya eh, uh, standard niyo dun sa draft na parang winnable naman pero para sa inyo talo 'yun. Mahirap, oh, mahirap. Mahirap, mahirap ipanalo. Ayun, yun, yun, yun, yun, I guess yun yung better term din mas mahirap siya panalo. So, ayun. Uh, si Coach RC Di ko sure kung completely na nakwento mo yung kwento mo dun sa v voice podcast eh. Na? Halos ba? La, yung ano mo, life story mo. O hindi oh, kompleto naman. Kompleto yun. Kompleto na dun. So, ano na lang, panoorin nyo na lang <laughs> yung... Oh, inner child yun eh. Oo. Uh, ang mas curious ako dito kasi yung sa pagpasok mo na sa Falcons. Kasi parang yun yung big break mo. Ma- consider mo ba big break mo yun? Para sa akin, oo. Oh, yun yung pinaka-big break. Paano nga ba ang ang shorthand na kwento paano ka napunta doon? Sa Falcon? Hmm. Um, dati talaga, nag-quit na talaga ako sa esports kasi okay. nagkaroon ako ng sakit. Which Tapos, uh, uh. basta nagkaroon talaga oh, ng sakit. Then after nun, namatay yung father ko. Okay. So, dapat pa-quit na talaga ako nun. Then, parang sabi sa akin ng father ko na, kung kung nahihirapan ako. Kasi lagi ako nagraran sa kanya. Ah. Kasi chef ako lagi. Mahirap kasi talaga magluto everyday uh. na 500% plus yung paglulutuan mo. Grabe. Nakakapagod. Uh. Sabi niya sa akin, kapag di ka na masaya sa trabaho mo, ituloy mo kung ano yung talagang gusto mo. Eh, ko nun talaga, dati Dota talaga gusto ko eh. Uh. Kasi, yun yung, si Boss Marlon, yan. Kilala pa ako niya, Boss Lon. Uh. Tapos nung sabi ko, hindi ko na kaya sumabay sa Dota kasi sobrang lawak ng mapa. Nung nag, eh, yung sa ML na lang iniisip ko. Tapos sabi niya, kung bibigyan daw niya ako ng IGN. RC daw pangalan ko. Uh, pangalo, pangalo <laughs> si dati. Ano, uh, yung true name ko lang talaga. Uh, <laughs> eh, sabi ni, ni Papa, ang baho ng pangalan mo, palitan mo yan. <laughs> sabi niya, RC na lang daw. Sabi uh, ko, ba't RC? Sabi niya, eh, eh, yung R daw, tsaka yung C. Mm. Rodel Cruz. Uh, so, ginawa ko, eh, bawal dati kasi nung una yung mga two letters lang na name. Kailangan, sa Facebook? Sabi, de, sa eh, ML. Ah, sa ML. Oh, three to four okay. characters dapat eh. Uh, So, ginawa ko kahit R tas C tas Mitteldok. Ayaw pa rin. So, inispell ko na lang uh, ah. AR tas SY. Uh, Naisip ko yung may-ari ng SM, ah, SY. Uh, yun, hanggang sa yun na yung natry ko. Then, uh, nung parang isa sa mga nakarecognize sa akin na bumalik na sa esports is si Madam Kitty. Yung sa TNC siya. Female. Ah, si Madam okay, Kitty. Okay, okay. okay. TNC events. Uh. Oo. Tapos sabi niya, Coach, um, ayaw mo na bang bumalik sa female team? Hmm. Sabi ko hindi ko po alam eh kasi mas kailangan ko po atang kumita ng pera. Uh, so ah. binigyan naman niya ako ng allowance ganun. Tas tas nilapit ako sa uh, parang wala nang org na female. Okay. Yun lang daw yung pag-practicean ko. So yun, parang nag-practice ako doon din. Nagdo hindi ko inexpect talaga na magdo-dominate kami na sa female. Oo. Tas hanggang sa umabot sa amin na-mention na kami ng Smart Omega na hmm. isa kami sa mga threat. Oo. Tas yun, sa Scream, um, may mga may mga nakaka-recognize sa amin na male. Kasi sa scream namin, nagpapanggap kaming male, pero female talaga yung hinahawakan namin, tapos tinatalo namin sila. Then ito na, dito na papasok si Coach Josh. Joshua Alfaro. Ah, okay. okay siya talaga yung pinaka-key kung bakit ako nandito ngayon. Mm. Kasi isa siya sa nag-discover sa akin sa coaching. Okay, okay. Tapos hindi ko rin alam kung bakit niya ako na-recommend eh. Tapos na-recommend niya ako sa Falcon na itry ko daw, itry ko daw pumasok sa Falcon Esports. Sabi ko, paano L- coach? Looking LF coach yung ano na. oh, LF. Pero ako hindi ako nag-look for... LFT. Ano, kasi takot talaga akong sumubok. Parang doon lang ako sa comfort zone ko. Tapos nung nagulat ako, biglang sabi ni coach, itry ko daw. Mm. Di, try ako, chat naman ako. Sabi ko, okay. Tapos binigyan lang ako ng senaryo, ano daw yung yung alam mo na, yung parang nag-apply ka, tapos binigyan ka ng hmm. scenario paano mo i-survive yung mga ganun bagay. So nagpasa ako ng Excel na na kung ano yung masasabi kong thoughts, parang analyst. Tapos nagulat ako, pagkapasa ko ng umaga, kinagabihan, tanggap agad ako. <laughs> Inofera na agad ako, ah. inapalipad ka agad ako within two weeks. Okay. Eh sabi ko, eh that time kasi kamamatay lang ng father ko. Tapos nasunog mm. pa yung mm. bahay namin. Sa Angono, kasama passport ko. Mm. Ngayon, pinarush ko yun. Sa Angono, Rizal? Oo, ah, ano, Rizal. Taga Binangonan ako. Eh. Ayun, SK ako doon dati. Eh. San Vicente. Ah, talaga. <laughs> Anong year? Hindi ko na matandaan eh. Pero year 2019, 20, ganun. Sa- saan ka nag, ah, nag elementary? AS? Wala, hindi ako sa ano, ano Lagro ah, High School. Okay, okay. Parang ano, naita kasi nila ako ng ano eh, yung tumutulong lagi sa mga community. Okay, okay. Ganun. Then after nun, um, binigyan nila ako ng ng isang buwan para mag-asikaso ng mm. passport. Pinarush lahat. Ay na, pumasok na ng Falcon. Tapos, Buti hindi ka na offload, offload, no? Two weeks ng preparation. Hindi nga eh. Ako, wala akong idea sa mga offload kasi first time ah, ko eh. Oh. Wala akong idea. Tapos, sasagot lang ako, sabi ni Coach Josh, ah, okay, uh, dasal ka lang. Lakas ang loob mo, tapos huwag kang kakabahan. Hmm. Kala ko, doon sa Falcon, doon pala sa immigration, immigration sinasabi. Oh. Si Bolob ko, wala naman akong idea eh. ah, eh. Hindi ka kasi... Wala talaga akong idea, as in. Uh, tapos di pagpasok ko doon, binigay ko lang passport ko, tinanong-tanong lang nila ako, oh, ML ka, ML ka. Uh, Kano kinikita mo niyan? Ah, ayun, na, ah, pasok na ako. Sinagot ko ano yung oh. totoo. Tapos wala na. Tapos paano ko nakapasok? Wala, hindi ko alam coach eh. Sinagot ko lang yung tanong nila. Oh. <clears throat> ang mga bata kasi pag na, lalo na ng mga unang import talaga, daming na-offload. So off, basically hindi sila pumapasa sa immigration. Mm, immigration. So, balik sila. Tapos mm may thing pa with uh, kailangan maging OWA, may mga ganun. Uh, ah. Pinrasis mo natin ng ano. Wala, walang OWA-OWA sa akin. Kasi, Kasi may, may ano okay, eh, may visa talaga ako na binigay sa akin. Tapos letter okay. na invited ako dun sa team na Ang ah, magaling, magaling yung Falcon ko. Very sorry to interrupt, but this podcast, the HG Podcast, has been working with TT Racing for over a year now. I've been using their gaming chairs and their ergo chairs and even their desks. There's a lot of accessories as well, but most importantly, the gaming chairs have supported me, this podcast, for many, many episodes now. And they definitely have got my back for the longest time through hours of gaming, hours of podcasting, even when actually practicing with music. It's just an all in one kind of uh, gaming chair that I've been using for a long time now. And the great thing about this is that TT Racing is made for creators, for for dreamers like me, and of course for gamers. And I'm just happy that when I got into the M7 World Championships, which is as of recording happening right now, in Indonesia, they even got my back too. Was able to try their latest line of uh, of a gaming chair, which is uh, the TT Racing Max, and I've also tried their Ergo chair, and they're both great. I've been using this gaming chair for um, for the entirety of my stay. For a one, a one month stay here in Indonesia, and my guests have also been using their gaming chairs. What I really like about this is how adjustable the armrests are, which kind of makes it so that I can use it like really wide like this, so that I can actually play music, and then I can just easily switch it on when I wanted to game, um, be it through the Switch, through consoles, through controllers, or with long hours of work. Definitely got my back. So if you also are interested, um, the TT racing game chairs are also available available here in Indonesia. But for the fans of this podcast in the Philippines, you can enjoy a great discount by using my code TTWolf. That's right. Use my code TTWolf to get the biggest discount in their online um, websites. All right, just check their website, go check their chairs out. It's gonna be great. And yeah, back to the podcast. Uh, Falcons, naalala ko, nakausap ko. Dati kachika ko si Coach Del. M4 din yan dito sa Indonesia. Uh, parang siya yung coach. Siya lang yung Pilipino dun sa Falcon. Mm. Falcon ba? Falcons? Falcon. Falcon lang, di ba? Falcon Esports. Yung pula, Falcon na pula. Mm. Ayun yung tawag <laughs> namin dyan, Falcon na pula. yung ano, uh, ah, mag, ano din, na, exciting din. Ano, alam ko, sikat din yung, sumikat na lang din yung, ano, eh, si Ken, di ba? Ken yung ah, jungler si doon dati. Tapos si Justin. So, ayun, si Justin na, na matindi. Tapos eventually, yung team na yun, parang kung saan sana napunta yung mga player nila, hindi lang talaga na, ano, eh, na stabilize eh. Pero nung mga panahon nyo, noon eh, pagdating nyo, hindi na ba masyadong magulo doon? Kasi yun yung... Ano, magulo ano, diba? pa rin. Mm. Experience ko doon parang store siya na parang 7-Eleven sa atin. Mm. Pinapasok yun ng mga, hindi ko alam, mga looter, armado. Ganun. Oo, mga looter kung tawagin niya. Tapos sasakay lang sila sa van, sasakay nila yung mga generator. Parang ang pinaka, wala silang paki, I mean, parang given na lang yung foods na nandun. Pero ang pinakahabol nila yung generator. Kasi Sige, parang, oil. The more na may, ay kung sino mga may generator doon, yun yung may makakayahan magkaroon ng kuryente, extension ng kuryente sa gabi, ganun. Ah, kasi wala kayong kuryente pag gabi? Wala. May oras na ano, may ano naman, may kumbaga may hindi ko alam eh, hindi ko maintindihan, hindi ko rin masabi. May months na may kuryente sa gabi. May months naman na may kuryente sa gabi, walang kuryente sa umaga. Parang rotation ba? Mm. Ganun. Depende sa loaded daw ng kuryente. Pero hindi daw nila ma-explain. Okay. At this was because of a civil war ba? Or hmm. something, may ganun? Libre lahat doon. Tubig tsaka kuryente. Yun nga lang, limitado. Libre? Oo, oh, libre. Ano libre? Walang ano? bayad yung kuryente doon tsaka tubig. What? Oo, pero yun nga alam, limitado. Hindi ka pwedeng magbayad. Ah, kasi yun, generator yun. Oo, uh, generator ka doon. Wala kang binabayaran. Tapos, di, kuryente pa rin ng ano nyo. Ng... Uh, oo, pero kumbaga, ang pwede mong gawin para, kasi inisip ko eh, parang pwede ba ako magbayad para 24-7 yung kuryente? Ah, hindi. Hindi na. Wala, so yun yung, <clears throat> doon na papasok yung mga generator. Mm. Paano yung mga, wi- mga wifi? Kasi kung nawawala yung kuryente, di ba? Ayun, kailangan mo ng generator. Sheesh. Scary. Kasi kung mm. may mga armadong ano, di ba? Mga ganun. Oh, kaya yung mga generator nasa loob o kaya nasa itaas ng building. Inaakyat. Nair, ah, naira, ito mo na word na the one is the word na naira kasi pero parang ganun eh. Parang despite that may mga matitindi pa rin na player. Kasi malalakas uh, sila mag-ML eh, no? Oo. Kasi iba yung dedikasyon ng Myanmar eh. Kung ikukumpara ko sa Pinas, mas masipag sila sa Pinas kasi sa atin may off pa eh. Sa kanila dahil takot sila lumabas, hindi na sila nag-off. Tapos ang karamihan siguro mga 90 or 80% nasa province yung family nila. Eh, mm. Eh city kasi yung Yangon eh. Kaya uh-oh. Ah. Yangon. Oo. Ah, ah. City yun. Okay, okay. Kumbaga dito sa atin, Metro Manila. Okay, sa kanila, okay. Yangon. Hmm. Eh, nung time na yun, sobrang gulo rin. Tapos, mong bintana sa CR, may rehas. Para hindi pasok. Oo, hindi, hindi pa. Kahit nasa ano ka na, nasa 8th floor ka na, may rehas pa rin yun. Yung bintana na sliding door, may rehas hmm. pa rin yun. Paglabas mo ng pinto mismo, yung, di ba, yung paglabas natin ng pinto, yan, ganyan. Oo. May rehas pa rin yan. Para hindi maloob. Oo, oh, secured. Ano. Tapos tad-tad ng CCTV. Tapos, <clears throat> would you say na itong, yung, yun, yung kunwari Falcon, may, may funding sila dahil dun sa mga connections sila parang gano'n? Oo. Oh, marami kasi business si boss. Business, oo. Oh, So, meron namang, ano, meron namang nakakaraos. Kumbaga doon. Mm. May, magulo lang, pero ano. Oo. Yung probinsya, normal daw. Oo, oh, normal. Parang, oh, mga Iraq, ganun, mga ganun. Iraq? Iraq sa atin. Ay, Iraq. Parang mga ano sa atin yung uh, mga Maguindanao, mga ganun. Yung mga uh, nagkakaroon ng mga gera. Normal oh, sa ah, province. Talaga. Sa city, parang hindi magawa. Kasi bantay sarado yung city. Ay, oo. Oh. Oh, edi, edi in general talagang kahit saan doon. Ano. Oo, yun talaga. In general, makikita mo. Sa gabi, minsan may sasabog na lang na sasakyan. Barilan, putukan, ganun, sasabog. Di ka natakot doon? Nung una, syempre, takot na takot ako. Sabi ko, di, ano ako sa asawa ko, natakot ako. Parang gusto ko na umuwi. Hindi ko natakaya. Kaso, iniisip ko naman, kung uwi ako, sabi ko, wala naman akong ano, pera. wala akong pera. So, tinuloy ko. Hanggang sa parang, pag dati, nagugulat pa ako pag may sumasabog. Ngayon parang, okay. Oh, Ganun na lang. Tapos minsan manonood pa ako, bibidyo ako pa yan. Eh, tapos like, no, ano, mo, ma, pag ba nandun ka, mukha kang Pilipino, parang ganun. Oh, sabi nila, lokal daw ako. <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, kasi nalala ko yung sa Myanmar, 'di ba? Pagka M2. Nanonood ka ba ng M2 na? anong mm-hmm. kailan? Ah, okay. Ano, so, M1 so, ng, hanggang ng M1 mula, pa. Mula una talaga. So, ang um, interesting kasi na matay yung scene eh, ng Myanmar. Ng, uh, ng after nilang 'di ba maganda yung performance. uh At na, ano pa lang noon eh. Um, parang ano lang, konting kwento lang. Panalo na yung CJ ba? Ah, CJ. Ah, uh, konting chika lang kasi naalala ko nung M2, pagkatapos ng event, nilibre kami ng mga munton Chinese reps na ano, eh, sa kainan. Tapos parang winarningan na niya ako na baka after, baka mag-pull out sila ng MPL doon. Kasi may war. May ganun nga. Mahirap nga talaga. Mm. Bukod sa pandemic na, tapos may ganun pa, edi parang di na kaya talagang sustain So dahil doon, nawala yung mga typical na kilala natin na ano eh, sila sila sila OBDD, A's, uh, sila, oh. A, sila D. Oh, uh, nawala talaga sila lahat. Tapos uh, si Ruby Didi, sobrang angas. Ano, pero nawala din siya sa scene eh, parang nagkapamilya ata siya or mm. something, mm. parang ganun. Tapos ayun, uh, kay, nabal, parang ang na, nakita kong bumalik si Daylin. Kasi, ang naalala ko lang na kwento niya is nahirapan siyang humanap ng tamang pagkain. Oh, kahit naman ako. Hirap, ano bang food nila? <laughs> kakaiba daw eh. Oh, kakaiba. Tapos ginunguya nila yung sili, pati yung bawang. Oh my God. Kakaiba doon. Hmm. Kaya, pero meron naman doon mga food na parang plain lang. Kuga, kunyari, mga sinangag, itlog, ganun. Ah, okay, okay. Yun, yung parang, para sa normal lang kasi meron naman sa Pinas. Uh, ah. Tinis ko yun, ganun lang lagi nakain ko. Ano? Sinangag, itlog lang. Mm. Tsaka ang hirap din ng instant noodle doon. Sobrang alat. Alat. Mm. Ah. Iba din pag pagkain doon, pag Iba hindi ka sanay. buds daw nila, eh, sabi ni Oo, Coach sobra. Dale. So, parang hindi naman sa sinasabi natin hindi masarap pagkain nila, Mm. pero parang ibang layo lang, eh, pakakaibang Oo. mundo. <laughs> Parang ganun. Masarap naman, pero sobrang sa seasoning lang. Sobrang lamang na lamang sa seasoning. Oo. Oh. Gano'ng kakatagal bali doon? Sa, Tagal isang taon din ako doon. sa, sa- tapos ang ang pinaka biggest na achievement dun was yun yung MSC. M- oh, nung MSC Quali. Nung unang pagdating ko doon, matagal na silang hindi na nanalo sa turna kasi huling panalo pa nila yung sila yung era pa ng M4. Ah, sila Ken pa. Oo. Tapos noon after noon wala silang maipanalong turna. Hmm. Palit-palit din sila player, 'di ba? Oo, palit-palit din. Tapos nung nung pumunta ako doon, nag-observe lang ako ng one week. Oo. Inisip ko muna, ayoko muna kasi parang magbibida-bida ako doon. Alam ko na kagad yung gagawin. Siyempre, isang linggo, observe lang ako doon. Go, go with the flow lang. Hanggang sa parang natukoy ko na yung pinakamali. Okay. Doon na, binago ko na. Pinasok ko na talaga yung rotation na. Sistema kung, na. O, yung sistema na. Gumawa na ako ng culture. Okay. Dati kasi, gigising ka lang doon para lang mag-scream. Tapos ah. tulog ka na after scream. Ngayon, ginigbigyan ko na sila ng culture doon hanggang sa lahat na ng <laughs> players doon. Ibang team, ganun okay. na rin ginagawa. Nice. ikaw pala ang ano doon, no? Trendsetter doon. Kaya sobrang malamala ako ng Myanmar. Ah, kaya ka pala Myanmar. Ano yun? Myanmar's, Myanmar's pride. Myanmar <laughs> pride, oh. Yun. Um, so, give us a hint lang naman kung ano yung culture na. Para, kung, as much as you can share lang, coach. Na, ano, para lang ma, ma-feel na, mm. maramdam, ma, malaman lang ng mga viewers. Yun nga. Yung dati kasi doon sa Myanmar, parang gigising lang sila para lang mag-scream. Mm-mm. After scream talaga, tulog na. Okay. So parang walang walang makikitang work ethics. Walang na. Ah. walang review, ganun. Oh, parang ganun. Tapos parang after lang nila maglaro, parang wala nang wala nang pansinan, ganun. Ah. Tas tas wala silang bonding. kahit pagkain kanya-kanya sa labas, ganun. Ngayon, nung after ng one week, doon ako nagpatawag ng general meeting kasama ah. boss para kahit papaano alam niya rin yung pwede niyang gawin. Okay. So sabi ko na na parang bigyan niya lang ako ng isang buwan na aayusin ko yung team. Tapos, pwede niya akong alisin. Parang yun yung naging hamon ko sa sarili ko. Pag di, Kasi pag parang, di nag-work to. Oh, pag di nag-work to, pwede niya akong alisin ng within, within one month. Sabi ko ganun. Kasi next month, parang January kasi yun eh. Okay. Tapos February, nandun na ako. March, may tournament na. Okay. So, yung ginawa ko nun, talagang pinuspos ko talaga sila hanggang sa isang, ling isang linggo. Nag-try ulit ako. Puro kami talo mm. sa Scream. Yeah. Eh, assistant pa ako that time. Tapos nung third week, pumasok na ako as head coach ng uh, team. Pero doon lang sa local local scene kasi uh, ah, kiniklaim namin na head coach yung local nila. Kasi para sa bar- uh, ah, language barrier. Hindi okay. kami mahirapan. Ngayon, i-execute nyo na lang yung mga sasabihin ko, yung magda-drop simulate kami, oh. mga ganun-ganyan. Ma- sinong fluent sa English doon? Fluent sa English, si, si Kid X, si Royal uh. Milk, tsaka si PX7. Ah, oh, dami naman pala. Mm. Madami Una, hirap talaga sila. Uh. Pero tinuturuan ko sila mag-English paunti-unti. <laughs> Kahit si Benny, dati hindi marunong. Tsaka si Dax. Uh, natuto lang. lang sa'yo. <laughs> Mm, what's your name? Means your name, name. Like Benny. Something like Parang ganun. Ganun ka ba ano, kabisik? Oo. Pero hindi kasi talaga sila English. Oo, kasi English speaking. Eh. after nung, nung nangyari ang gera, lahat nag-stop mag-aral. Ta- ah, totoo. So, totoo uh, pala yung narinig ko na Na parang wala talagang education. As in, walang papasok. Parang wala ganun. talaga. Nung nandun na ako, meron na. Okay, okay. May konti na. Pero nung, nung siyempre, nung kapanahon nila Benny, yung uh-huh. players ko, wala na talaga. Hindi na nila kayang mag-aral tapos may pandemic pa. <laughs> Oo. So talagang na- naghihirap talaga. Mm. Tapos yun, yung nangyari na culture na pinasok ko, parang nag-adjust ako na gigising ko sila ng, ng 11.30. Kasi 2, 2 p.m. doon, may scream na kami. Ay, 1 p.m. Pares pala kami ng Indo time. Mm. So 1 p.m. may scream. So 11.30 gigising ko sila. Ah. Kakain na kasi 12.30 magka-cut off na yung kuryente. Eh from second floor, aakyat kami ng 7 para mag nandun kasi yung tournament ay yung gaming room namin sa 7 may floor. generator. Oo. Tapos sabi namin pag na-late kasi kayo, ang tatagal nyo. Yung iba nag-aantayan pa, ganun ganyan. Sabi ko, 11.30 gising na. Uh-huh. Tapos 12 kailangan nandun na sa gaming room. Taas. RG na. Ganun, kapag na-late ka, push up ka ng 10. Talaga, buti. Oo. Una yun, paulit-ulit yun. Hanggang sa napagod sila, ayaw na nila. Oo. Hanggang sa na, inaagahan na nila, yung iba doon na natutulog para wala nang bababa, ganun. Oo. Hanggang sa nabuo na, doon, RJ na sila ng, ng 11, 11.30. Dire-diretso na yun. Tapos, uh, hindi na rin sila bumababa, nag rj na rin sila. Mm. Hanggang sa binigyan na kami natuwa na yung boss namin nun kasi nag improve nag improve mm-hmm. So yung boss namin, binibigyan kami ng bonus kada makakatalo kami ng MPL teams Uy, sa, sa Scream. Pera ta, pera. Oh, pera. Worth Okay. 5K siya sa P- PH. Ah, buong team. Each. Each? Wala! Solid, di ba? <laughs> to scream. Pa- Oo, oh, paano si pa? Scream. Kunwari 3-1 ka, 3-1, ganun? Ano, ano yung consider 3-1, 3-1 tsaka 4-0. Um, kap- kapag kapag 3-1, 3K. Pag 4-0, 5K. Pucha. Teka, anong, mala- maraming nabibili yung 4K, yung pera na yun, 5K. Maraming doon? nabibili yun. Oo, kasi 400K na yun doon eh. God parang, damn. parang Indo nga. Parang Indo, di, Indo, Indo money. Teka, yung, yung ano, yung 5, 5K, 500k sa nila. Times, sabi natin times 6, 6k, di ba? MPL eh, ano na yun ah. Price. Parang ganun, di ba? Dami, di ba? Pwede ko ba, isa- pwede ko ba sabihin yan? Hindi ko alam eh. Bawal ata. Bawal ata. <laughs> o oh, basta, tournament price na yun. Ah, malaki na yun. Laki noon. Oh, 5 literal MPL. Hindi, ano lang naman eh. 5K. Oh, malaki na rin kasi Laki noon. boss. daily ilang kami, tatlo. Tapos oh. simula nun, pero dati isa-isang MPL team lang kinukuha namin kasi ayaw namin mabigla. Tapos Ano parang naman, ano naman. Ano, baka ano. malo moral yung players Oo ko. naman. Nung tumalo kami ng MPL team sa Malaysia, doon na, tuloy-tuloy. Tapos parang nag-isip ako, inisip ko, ano kaya sa tingin ko kaya naming MPL? Ayoko Pinas eh, tsaka Indo eh. So umuha ako ng ano, ng Cambodia. Doon, tinatalo na namin yung mga MPLs. Oh. Yung mga top 1, top 2. Ang ganda lang kayang kunin yung 1 okay. tsaka 2. Ganda pumasok na ako ng Indonesia tsaka uh, ah, PH. Tapos, tas, yun, ah, shoutout sa mga PH dyan, yung mga dati ko nakaka-ice Oh my God! Ang ganda. Ganda ng kwento. Coach pa si Bentings nun eh. At NC. 13. Ah. 13 na, season 13. Angas nga, tapos, well, I think hindi, hindi na masyadong mahalaga yung ano eh. Kung, ah, ito yung mga times na hindi na ganun kahalaga yung international na na natapos nyo. The fact lang na meron ka na develop na system, mm. tapos may resulta, essentially nabago mo yung buhay ng mga players na yun. Diba? Oh, Kasi, tapos lahat ng first-timers sa international. Diba? Ma-apply na nila yun. Eh. Kung ano man yung natutunan nila sa'yo, hmm. tapos yung culture, as long as keep nila yun, yun na yun eh. Lasting mm. impact na siya eh. So, tapos naalala ko nun, ang lalala, ang lala nila mag-trash talk. Trash talker talaga lahat sa Myanmar uh, noon. Pero nung binuo ko yung culture na yung mga nanta-trash talk para lang sa mga talagang maipagmamalaki. Ah. Sabi ko, pag champion ka na ng dalawang ano, international, papayagan kita man trash talk. <laughs> Pero hanggat wala pa napapatunayan, Ah. hindi ka ah. pwede man trash talk kasi wala ka pang ipagmamalaki sa pangalan. So, the first time na mag-compete sila sa international was MSC, MSC 2024. which was Riyadh. Mm. Ayun. Ah, kulay pula. Ah, ma, ma, ma, nakalagpas ng group stage. Oh, lagi kami Tapos, playoffs playoffs na um, I think ang pinaka nag, nagkat, nagkatapat pa yung Falcons. Ag, Yun lang yung tumalo sa amin yung AP brand. Yung AP brand na ano, sa mismong tawag nila knockout stage. Ah. Tapos eh malaking pero wala yun malaking pera pa rin. mm. <laughs> um, life changing pa yun. Then um, paano ka kinuha naman ngayon itong uh, liquid sana, sana ano naman kwento doon? Tutuwa si Sanji dito sa ikukwento ko eh. Medyo visit kasi yun eh. Sanji. After nung, di ba, nung, nung MSC 2024, mm. tinalo kami ng <laughs> Liquid Echo. Mm. So, parang nag-aasaran, Alucard, Alucard, ganun. Mm. Sabi ko, sir, swerte nyo lang, na wrong pick ako. Kung hindi, tatalonin ko talaga kayo. Pero, asaran lang namin. Ah, pero close lang kayo na no, mga time na yun? Hindi. Hindi nga nila alam may Pinoy eh. Ah, talaga? Oo, ah, hindi nila alam. Hindi talaga ako kilala nung, nung time na yun kasi wala. I mean like, saan mo sinabi yun? Si Yung... Hindi, nung magkakasama na kami. Ah, okay, okay, okay. okay, okay. Pero nung doon ako, nung narong pick ako, sabi ko, hmm, Oo. grabe tama to, parang di Pinoy. Oo. So, So, ngayon ko lang na-gets, ah, kaya pala na hindi nila kinoconsider kasi hindi nila alam na may Pinoy sa Falcon. oo, oo. Tapos nung, nung pumasok na ulit kami nung, nung M, M6. M6 naman. Di ba kami yung dumikit sa Onic nun? Mm. Five games. Alam ko, di ko alam eh. Parang may sense ako na kaya kong, parang, ewan ko. Pero pag, pag naisip ko talaga na kaya ko mag-champion, magcha-champion talaga eh. Mm-hmm. Parang, eh, ewan ko, parang may sense talaga ako na ganun. Okay. Tapos, nung, nung M6, alam ko kaya namin mag-champion kasi tinatalo namin sa Scream yung Pwede siguro kasi tapos na eh. Tapos na. Okay. Oh. Yung ID. Okay. Tinatalo namin sa scrims yun. Tapos yung SRG. Tapos nung, nung Falcon, ay Falcon, nung sa Onic, sabi namin, kaya namin yun. Kayang-kaya namin yun. Tapos, Pero hindi nyo naka-scrim yun? Oh, hindi namin ka scrim yung Onic nun. Kasi ang ka scrim namin, Onic ID. Ah. Tapos nung ano na, nung sa baba namin, Team Spirit. Siguro huwag ka na sabihin yung dahilan. Okay natalo kami sa Team Spirit. Tapos oh. na-disappoint ako nun kasi may okay. may something na nangyari. Okay. So after nun, parang sa sobrang disappoint ko, ano na, uh, parang gusto ko na mag-LFT talaga. Gusto ko na umalis. Uh, Kahit masakit sa akin na iwan yung Myanmar. Uh-oh. Kasi totoo naman yung sinabi ko sa interview nung nung umiyak-iyak pa ako noon. Uh, ah. Eh, oh, ayoko talaga iwan yung Myanmar kasi sobrang babait nila sa akin. Tapos, parang, parang ano doon sila, parang si Kyrie ng Indo, ganun. Pada <laughs> lalabas ako. Lalabas sa mall, may mga guesting, lagi gusto uh-huh. nila ako. Eh, parang maigpit kasi yung Falcon, hindi basta-basta nagpapag-guesting. Okay. Dahil nga sana, sitwasyon. Yes. Tapos nung, ano na, doon na, ang nakausap ko talaga, tatlong team. Hindi muna ako nag-Indo eh. Kasi parang sabi ko, hindi ko, uh, nagre-reference ako kala coach friend, ganun, kila Bruce ko. Yeah. So, ayun na. Uh, nakausap ko noon, Coach Daki. Nice. Um, si Dex. Okay, okay, okay. Coach Tick. Yan. Uh, ah. Unang-una, si Coach Daki. Siya yung nakausap ko doon. Kaso, niisip ko, baka hindi pa ako pasado sa standard ni Coach Daki. Kasi, Coach Daki yan eh. Mm. Parang inisip ko talaga na hindi pa siguro enough yung experience ko. Nag-try lang naman ako. Tapos si Dex, di ako na-replyan. Ayun lang. oh, <laughs> ah, no, sabi, nun sa, ano, uh, sa, sabi ko kasi yung, yung, yung number ko sa Myanmar, yun yung pinag chat ko sa kanya. Ah. Na hindi niya siguro makita. Pero chinat ko na siya nun. Tapos di na siya nag-reply. And si Coach Tick. Siya yung uh, chinat ko. Mm. Tapos hindi na nagdalawang isip si Coach Tick. Ah. Kinuha na kagad ako ni Coach Tick. nakita niyo na nakita rin agad yung results eh. Mm. Kasi uh, dalawang international na playoffs parehas tapos ano naman maganda naman yung performance. Oh, undefeated kami sa local mm. din nun eh. Sa local league which is uh, ah, MPL na ba yun technically? Sa Menwer hindi. Quali parang, lang. Quali-quali. Oo, oh, parang ganun. Challenge, parang ganun. Okay. Anong meron? Ano yung kay Sanji? Ano yung, anong, ba't natutuwa si Sanji? Ano kasi, tuwan-tuwa siya lagi pag naaalala niya, tinalo niya pala ako nung ano, Ah, okay. MSC. Kaya, oh, kaya pala. <laughs> Dahil sa Alucard, ganun. Oo. Tapos, inaasar ko siya, ano, ah, Zas lang pala katapat mo eh. <laughs> yung natalo sila nung, ano, sa Sask? Oo. Tapos ba- Oo, Kami yung unang gumamit ng Zas. Oo nga. 3 ano kayo na no? Uh, to one ba? To, ah, to, to To one, to Tapos lagi kaming to 1 sa kanila sa tournament. Ah. ESL. Oo, uh, oh, sa, sa SPS. <laughs> Lakas dun Zos no, nabut. Mm. Eh, na, na-introduce kasi yung Sushin eh. Yung ah. Sushin uh. yung medyo lumala, tapos na-nerf na rin yung Zask. So, anyways, so, pagdating dito sa Team Liquid, di ko maalala, anong date ba yung, yung na-interview ka ba ng VYs tapos na yung season 15? Oo. Tapos, tapos na yun. Recently lang ba yun? Oo nga, no? So, nakita, ayun, yung kwento ng season 15, doon yun nalang panoorin. Tama? <laughs> Na? na yung nakwento mo na ba yung season 15 doon, doon sa... Sa V-Wise? v di ba? Hmm. Nakwento mo na. Oh, ah, doon yun nalang panoorin. Dito kami sa... MSC ang hindi nila nakasama. Oh. Yun. So, MSC, na-feel nyo ba na parang ano, uh, kaya talaga mag-champion ng MSC? Ayan. Actually, may kwento yun sa MSC um, ako yung parang nagda-doubt sa sarili ko nun. Mm-hmm. Kasi sabi ko, ewan ko, kada nakikita ko talaga na may matitinding kalaban like SRG, Onik. Ay, tama ba Onik? Sabi ko parang, inisip ko, kaya, kaya ko ba ulit? Mm. Or kaya ko ba? Parang ganun. Kasi pag sa scream, minsan pag hindi ako okay, hindi ko alam, parang nagugulo yung isip ko sa mga drafting. Uh, may mga technicalities ako hindi nagagawa. So, ang pinaka nag-approach sa akin lagi si Carl. Okay. Lagi niya sinasabi sa akin, Coach, pag sa gantong tournament kasi, iwasan mo yung drama. Sabi niya kasi... Pag, wow! Oo. Oh, pag sinab- sabi niya, kapag nagpaday ka kasi sa emotion mo, kakainin ka niya ng buo. Hindi ka talaga makapag-perform ng maayos. Seryosohin mo lang, coach, gusto mo talaga magtiwala ako sa'yo. Yun, yung nagpabuhay talaga sa akin. Akas naman yung dagot. <laughs> Alam, may, may mga madadagdag pa pala sa mga story about Cartesi na malupit. At, and sa tingin mo, bakit niya nasabi yun? Kasi drama is a ano, eh, big word eh, mm. for me. Ah. Na feel mo ba na emotional ka? na? Naging, sa, preparation ba to? Preparation oh, preparation namin. So may time ba na parang na feel mo na na-overcome ka ng emotion kahit preparation pa Oo, na-overcome ako kasi nisip ko ayoko ipatalo sila Ford, sila Carl, lahat sila. Mm. Ayoko rin ma-disappoint sa akin si Madam Mitch kasi siya yung pinakaunang kumuha din sa akin mm. na nagtiwala. Sabi ko, kapag natalo, parang kahit hindi naman sinasabi, parang iniisip ko, <tsk> baka pag ano, natalo kami, ma-disappoint sa akin sila. Uh. Parang ganun. Baka bigla silang mawala ng tiwala sa akin. Mm. Parang pag natalo, ako may kasalanan, ganun nung, yun, parang yun yung, di ko alam eh, hindi ko, may, hindi ko mapaliwanag, pero kusa siyang pumapasok sa isip ko. Kaya parang nagiging emotional ako ng scream na yun. Mm. Umiyak talaga ako nun eh. Sa scream? Oo, uh, umiyak ako nun. Bakit ba? Nagda-down ako. Talong-talo ba kayo nun? Ah, uh, yun nga yung kwento sa amin. Mahina kami sa scream. <laughs> lagi kami, hindi naman mahina, natatalo kami lagi sa scream, pero hindi ko paliwanag pagdating ng torna, nag-iiba talaga kami. Mm. That's interesting. Sobrang na, na ano ako talaga, na hihiwagaan ako na you kasi the only reason bakit ka magiging emotional sa Scream is dapat dire-diretso yan, may oh, pattern, uh-huh. ganun. Mm-hmm. Tapos talagang yung draft mo yung nagpatalo. So, mm-hmm. ibig sabihin, talaga na film mo na draft Oo, mo yung nagpatalo. Kasi lagi kong ano, lagi kong napapatalo yung Lainey Ford. Okay. Ganun, kasi mas pinapraya ko yung ibang bagay. Ganun. Okay, okay or kapag may mga scenario na malakas sa gantong level, hmm. mas gusto kong kunin ganun. Tapos, hindi, yun yung hindi ko maipaintindi sa players ko. Pero, tinulungan nila ako. Like, mm. Tilafoid. Sobrang swerte ko lang talaga sa players. Ganun. At, oh, well, I guess yun, yun nga, ano. Swerte lang kayo para sa isa't isa. Parang yan. May, may, kasi na, nung na, I'm sure na nung na wake up call ka doon sa mula doon sa speech mm. ni, ano, Sobra nag, tin, nag ano ka talaga, nag, naging mas matibay yung ano mo. Oo. Emotion. No? Talagang hindi na ako nadadown noon. Ah. Uh, may mga times pa rin, pero hindi na sobrang kagaya ng MSC. Yun ang pinakamatindi ko ng MSC. Mm. Paano, kailan nangyari yung, pag, yung wake up call? Before MSC or? Semis. Semis pa? Oo, semis. Pero, okay, masasabi mo ang swerte kayo sa draw nun? Wala kami alam sa drone eh. Oo. Kasi, I mean, yung sa una, yung sa first sa group stage pala, sorry, group stage. Sino di, bang biggest challenge yun? <laughs> Hindi ko maalala eh. Hindi ko rin maalala kung sino oh. yung pinakano namin pero Onic ID ata. Yung Ay, oh, Onic ID. Oh, yun. Kasi, and you were saying this kasi masasabi ko na ang MSN ay naipanalo. Sa draft pa lang, panalo na. Nag, ano ko nun eh, nag live restream ako. tas medyo nakakahula naman ako ng ano ng mga mm. pick. Panood uh, namin yun. <laughs> yung yung ano kasi may mga time na may malakas sa araw na yun or sa turna na yun mm. eh. And I naramdaman ko yung glue bigla. Katulad ngayong nangyayari sa ngayon. You can confirm this or oh, ay pwede mong pwede ka hindi mag-react dito. Pero sa ngayon kasi nakikita ko yung Claude Curry, ang nangyayari mas Claude Curry Sora tsaka Eve. Ang mas magandang mangyari na lang doon kapag hindi na open yung Claude, ban mo na lang yung Sora Parang ganun. Para mas para umokay yung trade. Tapos pag Zushin, Eve yung palitan. Parang ganun. Uh, ah, so, ganun. may ganung... Meron nang parang na-develop na sarili meta. Mm. Hindi mo completely ma foresee yun before as a viewer. As a viewer. For sure kasi kayo alam nyo na yun. <laughs> Hindi mo makikita yun unless paulit-ulit na mangyayari. And I felt na nung MSC, ang hero na focus nun, biglang naging glue kasi parang out of all the pass, yung mga possible lang na mapick. Kasi may mga autoban eh, parang ganun. Out of all na possible na mapick, yun yung no counter. Tsaka meta parang, kasi ni Carl tsaka ni Sanford nun eh, nung MSC. Totoo naman din. XP, eh, or, oh, wait, question. Meta ba talaga nila nun o dahil sobrang galing lang nila, naging meta sila? Tingin mo? Parehas eh. Parehas. Oh, parehas. Kasi, Pero, sa, yung XP, masasabi ko, XP meta nun. Mm, yung pagka, pagka-patch kasi, sobrang akmang-akma sa amin. Nung time na yun sa MSC. Kaya sabi ko, parang ang ganda lang din ng pagka-patch sa amin. Pabor na pabor. Ah. Tapos, nagkaroon kami ng mind games na, na ano, na, uy, meta sa atin to. Ang pupukusan sa atin, ito lang. So, gawa tayo na idea. Ganun. Hanggang sa nagkaroon kami yeah. <clears throat> ng cycle natin yung mga kalaban sa... Oh, ganun. ah, grabe, next level na yun. Ah. Parang multi... Multi-series yung ano, yung preparation. <laughs> ganun, buong tour na. oh, ah, wow. Sa ngayon, saya sana pag-usapan yung mga... Pero ayoko eh, kasi ba, marereveal kasi... Ah, uh, nalimutan ko yung tatanong. Ang ganda kasi nung sinabi ni Coach Arcadia sa recent na podcast ko. Mm. Kasi ka, recently ko lang siya pin-upload. Pero November ko pa yung tinanong. Ayoko kasi magtunog ano to eh. Magtunog nag reasons lang, nagdadahilan. Pero may feeling ako na may factor ang patch. Well, obviously may factor patch. Mm. Pero may mga tournaments na dahil lang sa isang patch na buff yung team. Parang ganun. Oh. Nanin, naniniwala ka bang may indirect buff sa mga team? Parang ganun. Para sa akin, oo. Oo. Kasi depende, kunyari, uh, halimbawa lang, uh, Yuzong, sa, buff, sa Yuzong, parang depende kasi sa gagamit kung paano niya mamamaximize yung pagka-buff ng Yuzong. Parang ganun. Okay. So parang naniniwala ko na kung sino may pinamagaling gumamit ng Yuzong, yun yung papabor sa kanya yung pagka-patch. Yeah. Kasi mangyayari, la, sa mga simpleng terms, ang last ng hero na. Tapos, autoban kasi, ang laking bagay ng isang mm. ban eh. Mm. Na kailangan mong tanggalin. Sobrang hirap. Tapos, ano pa, palitan pa ng side sa isang best of three series. Paano pag nag, ano ka, second pick ka, di, ano na, ah, hirap oh, na. Hirap. parang dalawa na bigla yung ano mo, yung isipin mo. Ah, ganun bagay. So, may mga teams, may mga nababuff talaga na teams. Pero syempre, mm. hindi naman ibig sabihin na hindi ka na mag-adapt. Kailangan, oh, ano syempre. pa rin mag, ah, adapt ka pa rin. Whether or not ikaw yung na-buff na team doon sa <laughs> patch, kailangan eh mag-adjust ka pa rin. Doon sa MSC, SRG ba yung nakikita nyo na agad na makakasama nyo doon sa finals nun? O PHPH yung tinitingnan nyo nun? Uh, gusto talaga namin PH eh. Kasi mm. Onic eh. Sobrang last din talaga ng mm. Onic. Dalawa Indo tsaka PH. Mm-mm. Pero ako, <laughs> interview pa lang, gusto ko na talagang si Coach Ark to. Eh. Bakit? Bakit? Iba kasi kalaban si Coach Ark. Sobrang talino niya kalaban. Tapos, um, ano eh, nung, nung MSC pa lang, gusto ko na sila makalaban. Nung MSC, MSC nasa 24, pa lang ako. 24. Oo, kasi sila yung screen body namin. So parang naita, ko yung weakness ng SRG nun, na gusto kong testingin sa tour na. Kaso hindi kami pinalad eh. Mm. Hindi niya nakaharap. Mm. Pero sobrang galing talaga ni Coach Ark pagdating sa mga technicalities ng drafting. Sobrang hanga talaga. Without revealing anything, may ano ba? Ano kaya magandang description sa kanya, kay Coach Ark, sa drafting style niya? Without revealing anything kasi or wag na lang. <laughs> Siguro para sa henyo. Basta yun lang masabi ko, henyo siya. Hmm. Interesting. Kasi ang hirap mag... Bilang sa daliri ang magaling mag-draft. Ayan, ah, no? Uh. Ang hirap na kasi. Parang nag... Hindi dati. Nag, dati, pound, more on pattern uh. lang. Ngayon, may, ano na, eh, may mga moves na eh. Parang may... Parang uh, nasa chess na nga eh. Sa chess eh. Uh. Nag- chess ka ba? No. Hindi Ako sa, magaling. Marunong. Pero alam magaling. ko lang yung mga terms. Parang ganun. So, kunwari, may mga ano ba yun yung pin, yung pin, parang yung pin yung parang double check. <laughs> Di ba? Ganun tawag dati mm-hmm. sa, pin, sa Pinas, double check. May ganun eh sa, sa drafting. Pagka-pick mo nito, bukod sa na-counter mo na yung isa, meron ka pang isa pang oh, counter. Tapos meron din naman na pag, kunwari yung Claude kuha mo, ang dami mo na agad na counter. mm Na ano, Eve, may Eve agad, na kontra mo agad mm siya. Tapos, napapersa mo sila mag-carry. So, ibig sabihin, pwede, dahil if carry na yung kukunin nila dapat, na parang no choice sila, kunwari, naban mo ng tatlong maganda, tapos na no choice sila doon, luluwag na yung, ano mo, second, third pick mo. Parang ganun. Kaya na, may, medyo, hindi naman madali, pero may, may factor na na mapipredict mo na yung mapipick nila. Oo. Yun. Yun. Di ba? Oh. Ganda, ganda. Actually, na, namangha ko dun sa draft battle nyo nung, ano, sa SRG. May isa pang, ayun din sa, yun lang talaga nung MSC. Eh. Parang tingin ko nung MSC 25, may time na, min, minsan kasi di ba ako naring glue, ba, ba, imposibleng hindi nila na-consider yun. Kasi ako, na, parang ang, mindset ko ah, bilang isang restreamer noong mga time na yun, naisip ko to eh. Imposibleng hindi mo naisip. Kasi imposibleng mas matalino pa ako sa, or mas uh-huh. na, pero may factor din kasi na nakarelax eh. malaking bagay din yun. Yung nanonood lang, walang walang at stake. Ang clean ng utak ko eh. May factor din kasi na ano eh, na possible may nakakalaban sila magaling maglo. Pero naipapanalo nila. Yun din, di ba? Oo. Uh, sasabihin ng player, hindi, kaya yan, coach. Mm. Kaya yung iba, <laughs> parang madali yan talaga sabihin na, bakit, bakit, Uh-oh. ano, ba't pinasok niyo yung ganong hero? Yes. Kaya ang hirap ipanalo. Pero sa Scream, naipapanalo namin. Parang ganun. Mm. So, mahirap talaga siyang ipaliwanag kasi Uh-oh. sa Scream, nananalo sa tour yun I agree. Katulad ng yung sa Chichi sa Onyx series, Pobius. Mm. Yung po, parang ganun. Tingin ko, ah, uh, yun, yung, ano yun eh, on, Onyx, SRG, no? Yung mga tipong, sinasabi ko na sa restream yun eh, wag to, wag to, please, talo to. Pag, Pero, knowing kasi eh, them, ipi, la, la, na ipanalo nila yung before. Kasi yung, hindi naman talaga siya talo na 100% na uh-huh. wala na talagang galawan. Eh. Mm. I mean, syempre, kami mga streamer, kami mga caster, sinasabi namin, checkmate, ganyan, wala na chance. Pero ano na lang yun, flavor na lang yun. Para pagandahin lang yung ano yung yung yung, gets yan, yung gets. watching experience kasi pag natalo mo yung unbeatable di ang ganda ng story parang ganun pero in reality di naman talaga siya talong-talo parang mm. ganun Um, for example, maganda rin yung draft niya sa Aurora. Yung ito, nitong nakaraan. BO1? Oh, BO1. Oo, yun. Uh, pero kasi hindi pa masyadong reveal yung mga hero eh. Ng, na, na, katulad ng YSS Claude, di ko kasi trip yon on a personal level. Mm. Pero kasi iba yung hapag kayo may hapag. Mm-hmm. Sig- pag may mayo yung mga, mga ganong senaryo talaga. Oo. Napapractice talaga namin yun. Mm. Ang hirap eh. Parang, ah, Isisipin mo, scaling yun ah. scaling parehas. Tapos nag-alis pa kayo. Ah, Parang, tatlo, pinagsama mo. Mm, ano, di, ano na eh, parang baliw na eh. Pero, iba pa rin talaga. Sa pipindot talaga eh. Pipindot. May mga times ba na parang may ayaw ka na pick? Ayaw in a way na parang may, may, mas gusto ka lang. Kumari, between two heroes. Mm. Tatanong, meron, meron kaming senaryo dati sa TNC eh. Arlot yung, Arlot Terry yung last pick namin para kay Heads. Tapos, ako, i-admit ko mali ko to kasi para mali ata yung word na nagamit ko. Sabi ko, ang sabi ko sa kanya, kung gusto natin ng ma-safe, uh, Terry, kung gusto nating manalo, Arlot, parang ganun. Something like that eh parang hindi pala yun yung dapat na word na gamitin ko dun sa player kasi parang syempre ayaw niya masisi eh, in the end. Hindi nag-arlot. Eh di nag-safe, nag-safe na. Ah, ano, safe na. Safe na. theory. Pasok naman parehas. Arlot yung best kung magbe-play out yung tumatakbo sa isip mo na senaryo na mm. gagalingan ng lahat. Perfect game. Kumbaga. Arlot yung magpapanalo doon. Tapos magaling si Heads naman mag-Arlot. Pero baka dahil doon sa sinabi ko, kasi nagbase ako sa scream ano eh, scream results eh. Na pressure, parang, ganun? Ma-pressure siya na parang, siguro ang hina ko na mag-arlot, di pinagamit sa akin eh. <laughs> di ba? Mga ganun. Di naman. Ako kasi magbibigil ako ng dalawang heroes, minsan tatlo. Mm. Madalang lang yung tatlo. Mm. Pero ito yung choice ko. Kanya sabihin ko, uy, ito yung choice ko, ganito, mm. ganyan. Uh, ikaw ba? Ano ba napupusuan mo? Ganun lang. Minsan out of, ano pa, out of the block, the box pa yung pipiliin niya. Parang, wala doon yung gusto niyang gamitin, tapos bibigyan na lang ako ng rason. Kasi kung pagamitin mo ako niyang coach, parang ito na lang, mas maganda ganun. Kiki, call mo. Kasi ikaw naman gagamit eh. Mm. Ganun lang kami. Pero, ah, okay. Mahirap. Um, gusto, gusto ko sana sabihin, eh, Sanford kasi yun eh. <laughs> May di, ganun factor, di ba? Di lang wala. Sanford, lahat sila. <laughs> wala. I mean, like, eh, liquid, liquid kasi oh, kayo. Parang eh. ganun. Oo. <laughs> Ah. Pero, I mean, syempre, uh, naniniwala ako ng pagka, pagiging outdraft ay factor din ang kulang sa training kapag hin, ko, paano ba? Kung hindi kung hindi ka handa as a team na laruin yung mga heroes na yun, madali talaga ay ma-draft. Ayan. Mm. Yan, ganun. Tsaka ano rin, kapag yung, yung draft nyo, um, may pambigla lang din talaga yung ibang team. Doon ka ma-out. Ayun naman. Oh. Wala, ano na yun, out of your oh. control na yun. Yun. Hindi mo na. Katulad nitong Zetchan YSS, oh, Gatot. Ayan. Gulat kami doon. Hindi mo, na, di mo na dapat sisihin sarili mo. Yun, uh, eh, mo na foresee. Pero di kasi talaga namin makikita yun eh. Oo. Unless may dati na silang record na ganun. Malab malabo yun. Wala eh. For sure din nila sa inyo. Wala talaga eh. Naka, ano yun, nakahanda. Kaya nasabi ko sobrang preparado ni Coach Rex sa amin. Yung ba yung uh, gat, gatot? Ay, hindi. Hilda ata yun eh, no? Hilda set yan. Ay, hindi. Hindi. Ano kami nun? Kimi... Kimi, ah. Uh, Kimi Gatot ata yun. Kimi Gatot. Yeah. Tapos yan natalo sa... Ay, Jetyan Tapos kaya pala sila. ng ano, Kimi. Kaya pala. O oh, ano lang yan. Na, hindi yan... Sa poke lang. Hindi kasi makalapit yung Kimi dun eh. Oh, nakita kan kita doon eh doon sa may isang clash eh sa may isang pinakita doon sa gitna na ano. Mm. Napalo ng sobra. Hindi ka. Ay, outrange game. <laughs> Oo, oh, di. Uh, Pero, uh, that's part of competition. Kaya, kaya ano, kaya masaya ang, ang competition dahil mm. doon. So, MSC nag-champion dahil uh, para mas sa paningin namin, mas chill siya kaysa sa MPLPH na championship ninyo. Nung season, 15. 15? Oo. Ang hirap din eh, no, nung naging daan nyo papunta sa championship. Sa 15 ba? Oo. Oo naman. Kasi, <laughs> una, di ba nag-start nga ako ESL. Okay. ESL, Snapdragon. Yun yung unang, ano sa akin eh, post na coach coach ako ng Team Liquid. Okay, okay. Tapos unang coach ko, talo pa. <laughs> Ay, iba pa rin ba yung mga player mo nun eh? Oh, oh iba pa. Si mm. Yuki pa, Gold Lane, ganun. Mm. Tapos nung doon na ng S15, uh, ah, doon na kami parang nagkakapaan pa mm. kung ano talaga yung pinaka-best na uh draft sa amin. Okay. Hanggang sa, para sa akin, ang pinaka-okay is 15. Yung 16 yung struggle talaga. Ta- ah, okay, sige. Pinaka-okay kasi dire-diretso, parang ganun. Hindi naman. Uh, alam na namin yung comfort namin. Ah, okay, okay. Okay. So, um, season 16, ito, hindi mo pa, na, hindi mo pa to napag-usapan dun sa podcast mm. dahil bago lang to. Ba't mo nasabi na struggle? Struggle. Kasi ano eh, nagkakaroon pa ng mga problema na yung mga mabibigat kagaya ko, lagi na hospital yung anak ko. Mm. So, parang nahihirapan ako. Ang hirap mag-isip. Focus. Alam mo yan kasi nung dapat nakaraan yung podcast ah, natin. Ah, kahit, uh, sabi ko naman kaya, sa'yo, coach, mas importante naman yun. Grabe na. Pero malayo, na, malayo na. naman. eh. Hindi, oh, okay lang yun. <laughs> Para, walang, sobrang layo ng buhay ng <laughs> anak mo sa isang podcast. Pero, yeah, at, um, kasi nagsimula struggles nyo, for week one, di ba? Mm. Nag-slow streak. Tapos, diba, ang, ang bagal kong mag-ano, adjust. Mm-hmm. Sobrang bagal kong, aminado ako sa sarili ko na na, ah. sobrang uh, bagal kong mag-adjust. Buti hindi kayo nag-implode nun. Kasi, knowing ang mga ang ang culture ng Liquid ay napaka-competitive. The players there ay mataas ang standards mm. sa coach and uh, masasabi ko yun na ganun kasi nakita namin as viewers na dun sa organization, madaming beses nagpalit yung coaching staff. So what does yung mga players na retain So anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin mataas yung standards for coaches. Particularly sa draft kasi ngayon dumating na sa point ng ML hindi na pwedeng mali-mali draft mo. Dati, kaya mo pang i-daan sa galing, sa pindot. Mm, pindot. Pero pag Ay, hindi na eh. tinapat mo, kunwari, kalaban nyo, kayo laban sa TNC na top 4 mm. at mali draft nyo, matatalo kaya talaga na. kayo ng oh, TNC. talunin. Parang ganun. Kasi kung even draft nga, pwede kayong pwede kayo matalo ng mga teams, 'di ba? Paano pa kaya yung talo kayo sa draft? So parang ganoon, yun yung the way I think about it. At nagkakagulo na for sure nung nata- nagkaroon kayo ng loose streak or di ko alam baka baka pala hindi kayo nagkagulo nun. Na siguro uh, unang laban din ata namin ng Roray. Oo. Oh, tas ang bagal ko mag-adjust. Mm. Hindi ko rin maipaliwanag sa sarili ko, naiinis ako. Tas nakikita ko na, na frustrated na yung mga players ko. Mm. Naiinis ako sobra. Sabi ko, ba't ganun? Sarili mo? Oo, hindi ako maka-adjust kahit feeling ko kaya naman winnable parang ganun pero hindi talaga kaya mm-hmm. ano ba dapat kong gawin ano yung adjustment na dapat kong gawin tapos ayun na nung nung nung ano pumasok na naman si The Goat eh meron uh, na namang The Goat story tas, kasi kapag ano talaga ako lagi ko siyang Carl ano ba tingin mo problema ganito ganyan okay re-real talk kayo na kanyan. Mm. Coach, mm. sobrang pangit kasi ng drop mo. Kaya lagi tayo natatalo nung una, gusto ko siyang i-take as parang, kaya ko pa ba? Parang ganun. Pero inisip ko, kung kinaya ko nung una nung sinabihan ako ni Carl, kaya ko ulit gawin, gawin yan. Sabi niya, ano, collaborative ulit tayo sa drafting, ganun, ganyan. Tapos, magtulungan ulit tayo pag may mali, pag may suggestion, open lang. Tapos, ikaw, coach, basta, ano, tignan mo lang din, coach, yung pagkakamali mo. Mag-double effort ka lang. Mm. Yun, gising ako maaga nun, 7 a.m. Papanoorin ko yung ano namin, ano yung ano yung bakit ganun ta, mali ba sa palitan or mm-hmm. or wala ba kami nagiging trade hanggang sa doon na, na, namulat na ako na paulit-ulit yung mali namin mm. hanggang sabi namin sabi ko gay bawi ang playoffs uh, ba na mababawi huwag na natin abulin yung top seed kasi ganun din naman kahit ano na yung makuha natin yung pa rin makakalaban natin totoo naman bigaw <laughs> pukusan na lang natin tapos yun double effort talaga ako nun binigay ko yung best ko kasi uh, ayoko magalit si Carl sa akin hey! uh, <laughs> So, <sighs> it's interesting kasi in ang, ang hirap hindi ka ba na nahirapan tanggapin na parang sinabihan ka ng player mo ng ganun. Hindi ba siya parang yung mo na parang putik? Or dahil dagot? Dahil si dagot? Hindi. <laughs> Nung pasok pa lang, pares kasi kami ng ano, org ni Carl noon pa man, pangarap ko na talaga ma-handle si Carl. Mm-hmm. Kasi pares kami nagsimula sa Finis. Ah. Ngayon, nung na-handle ko na si Carl, parang na-starstruck pa nga ako. Nakikita ko si Carl, sila mm. Sanford. Si Sanji, wala kang pakialam dyan. <laughs> Tsaka kay JV. Uh, ah. Yan. Tapos, nung ano na, nung, nung, nung una kasi, iniisip ko, <clears throat> anong meron ako? Parang, para sabihin ko na, masaktan ako sa sasabihin niya. Eh, ano mm. ano bang meron ako na meron si Carl? Tapos, parang titignan ko lang, grabe mga achievements nito nung wala ako eh. mm. eh. Ngayon pa kaya na nandito ako, tapos di ako makikinig sa nila. Kahit, okay. parang ano kasi, ang, ang mindset ko, hindi porket coach, dapat ikaw na yung masusunod. So, kahit coach ka, dapat maging coachable ka pa rin. Tama. Yun yung natutunan ko nun. Tapos, nung, yun na, sabi ko, kahit mali ako, mas gusto ko talaga yung nirerekta na ako. Kasi para naagapan na kagad or nakapag-adjust na kagad. Yeah. At would you say na draft din ang nagpapanalo sa inyo nitong season 16? Hindi na draft. May, may factor pero sobrang laking factor doon yung tiwala namin sa isa't isa. Okay. Kasi That's... medyo na ano na yun eh, medyo hindi naman nawawala, medyo bumababa na yung tiwala kasi natatalo kami ng ng ano eh, kahit alam namin kaya namin ipanalo. Hindi, ano ba to sa M, sa MPL lang mismo pati sa Screams na ganun. Pati ata sa scrims noon eh. Oo. Ang laking bagay ang ano eh, ang ang cancerous <coughs> ng pagkawala ng tiwala. Hindi lang 'to sa mga teams eh, pero in in organizations in general. Kahit ano naman na klase na iba't ibang klase, iba't ibang personalities kasi hindi mo siya map kikita agad. Tapos pag nakita mo na, it's usually too late. Which makes me think na maganda nga talaga na nila, lumalapit ka kay Carl or si Carl yung lumalapit. Sa, lahat, sa team. Sa buong team. Ah, so hindi lang si Carl? Oh, si Carl lang pinaka-vocal talaga sa akin. So, okay. Pero, sasabihan ba ni Carl si, I don't know, maybe Sanji pag nag-struggle siya, JP pag nag-struggle siya? Oo. Iba si Carl. So, sobrang solid na tao nun. Okay kapag talagang alam niyang mali, sasabihin niya. Wala siyang mm. pakundangan. Kasi prangka talaga magsalita si Carl. Pero yung pagka-prangka niya, talagang babaon sa'yo na yun yung nasa sa'yo na lang kung paano mo iti-take. Oo. Kung, kung siseryosohin mo ba o masasaktan ka lang. Okay. Okay. Sa season 16, nagkaroon kayo ng napaka one-sided na series sa Onic. Uh, ah, as in, ano talaga. Zero to lahat eh. Oo. Dalawang round. Mm. Uh, of course, yung Falcons, uh, nandun na rin. Respeto pa rin naman sa Team Falcons, lalo na sa run nila. Um, tsaka tinalo din kayo ng, dun sa regular season kasi sila nakapasok, di ba? <laughs> Oh, ganun. Yun wala ako nun. Na-hospital ah. ako nun eh. Oh, Tapos bagong pasok pa si Coach Moody. Excited sana ako nun kasi Nandun si Coach Dating, Monty. ano, dating liquid. Oh, ang natita ng match namin nun, Falcon, tsaka AP Bren. Ah, pares din. Tapos hindi ako pinayagan ng doktor ko na mapagod kasi nga. Mm. Uh, may, meron akong ano, gastritis that time. Yun so, yung parang sa acid? Sa acid. Oh, konting ganun ko lang. Oh. Sakit. So, so, ba, ba't na, ka na, ba't na ganun? Naduduwal ako. Um, nakuha ko na siya nung, nung M6 eh. Doon ko lang siya nakuha eh. Na food poison kasi ako ng Okay, okay. Nakakatakot kasi may ligaw sa kape. Sobrang addict sa kape. <laughs> Dati, yun. Yun yung nagpatigil sa akin, kape. Uh, Tapos, ang di ko lang talaga matigil, energy drink. Ah, yun. Ah, mas, yun ang yun kaya, yung kaya ko tanggalin. Yun, ah. Di ko, di ko alam. Oh, Pag may game, parang ayoko lumutang. Gusto ko mag-energy drink, ganun. Mm. Yun yung nakapagpa, ano sa akin, nakapagpabuhay, ganun. Okay. Na-unli pa naman dun sa ano. <laughs> Ingat-ingat na lang, Coach, wag lang sobra. Oh. Ano, tawag dito? <clears throat> si, si yun yung sa yun sa, sa Falcons. Tapos, sa unang round sa Aurora, I have a feeling na nandun na eh. Pero kasi gumawa si Edward ng play. Tapos parang from there, bo, ano eh, pumangit talaga yung performance ano ba yun, sa team eh. Sa upper? Sa upper? Oo. Uh, na, meron ba? Natitilt pa ba ang de, liquid? Malaking factor doon yung draft din. Okay. Sige, go lang, go lang. Malaking factor doon yung draft kasi paulit-ulit din namin ginagawa sa Aurora yung yung draft na dapat hindi na namin ginagawa. Parang hindi ko mahuli kung ano yung sobrang kahinaan. Hindi naman siya sobrang weakness pero yung parang factor namin yun para manalo sa Aurora. Yun yung hindi ko magawan-gawa ng paraan sorry, hindi, hindi ko masyadong naintindihan yung ano. Uh, ewan kong bobo lang ako. Pero parang sinasabi mo na hindi tilt yung naging problema. Oh, hindi tilt. Draft ninyo yung oh, naging draft problema. talaga. Tapos, noong mga time na yon may mga pinipilit kayo na alam nyong mag-work sa Aurora. Oh. Pero for some reason, hindi siya nag-work. Oh. At ano ba to? Dahil sa draft order lang? Or, or hindi mo na sasabihin? Hindi sa draft talaga eh. Sin, or, eh, overall, overall. Oh, overall talaga. Draft. Uh, anong part, part ba ng drafting yung meron kayong idea na parang alam namin na mag-work to pero hindi ano parang sorry. Alam namin na ito sagot dito pero in end of the day hindi pala. Mali pala yung perspective namin. May or hindi kayo hindi naman kayo nagaganon. Nagaganon kami yung kumbaga yung sa ano sa hindi ko lang safe eh tapos naman na siguro okay lang yun eh. Oh. Palitan namin ng ano ng ay, hindi, wag na lang. Wag kasi na lang. Sige, wag na. same pa rin yung ah, meta eh. Sige, sige, sige. Wag na lang. Wag na lang. Pero sa mga palitan lang ng heroes. Pero in generally, in general, may ganun. May ganun mga oh, inipit pangyari. ko yung sarili ko sa drafting. Yun. Yun yung nangyari. Inipit Yun. ko yung sarili ko sa drafting. Na parang naging aggressive ako dun sa draft ko na pag binan ko to, kukunin ko dalawa. Which is mali pala mangyayari. Kasi yung nakukuha nila, counter sa dalawa ko nakukuha. Okay. Di, di siya mukhang counter pero sobrang sobrang outrange nung nakukuha ko sa akin. Okay, okay. <clears throat> I, I do get the idea. It's like, uh, yun nga, ay, tama yung term na ginamit may greedy na napapanish mm. ng ano, uh, kalaban. Okay. Imbis na pipikin ko na lang, binaban ko pa. Ganun. Okay, okay, okay. Pwede kong ipick, binaban ko. Alright, alright. So, <clears throat> as a result, masasabi na na-outdraft nga ng ano, sa Aurora. Di sila unang napag M7. Kinabahan naman, kinabahan ba kayo ng, sa potential ng TNC? O, o Oo, sa TNC. Hindi naman sa sobrang kinabahan, pero sabi namin kasi nandun pa rin yung kahinaan ng bawat team eh. So sabi ko, um, hanggang, hanggang sa, ay habang, ay, hanggat nagagawa natin yung rotation natin or yung ginagawa natin na sa early. System. Sistema natin sa game. Mananalo tayo dito. And sa drafting, ako na bahala. Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Tapos, ayun na. Sabi ko, nung natalo na kami ng Sauror, sabi ko, oh, walang mawawala sa game ah. Okay. Reset lang tayo. Season 15 lang. Mm. Tapos sabi ko, isipin nyo, tapos ginawa kong ano doon yung Onic ID. Mm. Kasi alam ko yung Onic ID noon from ano yun eh. Hindi sila top 1 noon eh. Mm. Ng season 15. Halos mat... Ano sa eh? Parang, yun yung tolong yun, di ba? oh, yung matatanggal na... at, ay, matatanggal dapat sila, di ba? Ah. Sa contender. Tama. Sabi ko, isipin nyo parang ganun yung run natin ngayong season 16. Hmm. From top 6 ata yun. Ay, from top 8. Tapos nilakad nila upper bracket hanggang sa nag-champion. Mm. Nag-iba lang yung story natin. Babalik tayo sa season 15. Hmm. Sa lower bracket tayo babawi na mas malakas. Mm. Tapos yun na, sabi, pag uwi namin, scream ka Scream. Wala kami ng pakialam. Gigil na, gigil Oo, na. wala nang pahingahan to boys. I-boost na natin kung ano yung meron tayong energy. Sabi ko, wala mo nang baby time, wala mo nang kahit na ano. Mm. Sabi ko, i- i-reserve natin lahat ng energy natin na natitira natin kasi dire-diretso yung laban namin nun. Oh, Maraming pahinga. Malampay, ano nga yan eh. Everyday kayo eh. Mm, everyday, wala talaga. Eh, sin literal na everyday may match. Uh-uh. Tapos dire-diretso hanggang grand finals. Uh-uh. Sabi ko, nung nakaharap na namin yung TNC nun, um, hindi ko alam, pero hindi ako sobrang masaya. Masaya ako mananalo kami, pero gusto ko sana manalo kami ng yung buo yung tensi kasi may ano na si Chuck no eh. May iniinda. oh, daw. Oo nga daw. Pero sabi ko, winnable naman. Hindi sa minamalit ko tensi, winnable din. Pero sobrang ganda lang din talaga ng pinakita namin kasi na-predict namin yung draft nila. Sorry guys, may hindi ko alam to. Legit. Sorry, may uh, kumatok. TNC, uh, ah, sobrang impressive nila. Tingin ko, may win condition ang TNC sa inyo. Mm. At na-mention ko na rin naman to sa ilang mga podcast. Pero kasi may group chat kami magtatropa. Sila Marky, sila Hito, saka si Etomac. Mga ano, mga, yung mga nagre-restrict. <laughs> yung mga mm. ice cream yummy, mga ganun. Sabi ko sa nila, ano, feeling ko kaya niya talaga manalo. Kaya niya mag M6, M... M7. M7 kasi meron kayong advantage dun sa gold lane meta. Which is, I think totoo naman, coach, uh, diba? Uh. Ah. May lamang, ang lamang ni Benny is maaga siyang nag-adjust to the fighter. Fighter. And that mean that meant na yung buong team mal napag-adjust din sa fighter. Kasi pati yung playstyle ni Trimar, pang-akma doon sa funnel side eh, na playstyle. Parang ganun, the way I see it. So parang winnable nga talaga. So kayo ba, naramdaman nyo na may chance ang makahula din ang TNC sa inyo nun? Medyo bulag din kasi sa amin yung team eh. Paano mo Nung, bulag? Pagpasok pala ng season 16, di ba, double, may, ano na, nag-patch na. Hints na. na. Oo. Double fighter na kami nun. Ilalabas uh-huh. na sana namin kaso nagdududa kami kung kaya namin ilabas. Kasi okay. sobrang lakas ng Granger Harit. Tapos parang kung magdo-double fighter kami, hindi namin alam kung paano may mm. papanalo. Ganun. Tapos hindi binaban yung Granger Harit. oh, tapos yung pag nagfa-fighter kami, nabibigla yung team. Which is hindi talaga kasi... Nabibigla yung team. I mean, hindi nila in-expect na parang magfa-fighter si Kel. Si Oheb. Okay. Kasi more on palitan kami ng Granger Harit dati, di ba? Mm-hmm. Hanggang sa umabot lang ng playoffs, doon lang kami nag-double fight. Okay. Ah, uh, so you you mean so to answer the question, hindi kayo takot sa meta ng TNC nun? hindi naman sa hindi takot. Kumbaga ready na kami. Okay. Ready okay. kami doon sa double fighter. Kasi dati ring team ni ano yun eh. Dating nanggaling din si Benny sa team ko eh. So may perks lang siguro na may idea sila na kung anong yung gagamiting hero ni Benny. Mm. Ah, you mean gali kasing eh, Echo. Oh. E, eh, nag-double fighter Oo, na rin tama. sila ano nun. Nung ano, is, oh, nag-iuso nga yun. Eh, nagulat nga ako eh, na nung nilokbak ko yung S9, S10 mas madaming <laughs> fighter nga si Benny. Si Benny. Nung mga time na yun. Chu, ganun. Oo, oh, Chu. Tapos, naalala ko nag-choose si Oheb eh. Ano, yung split, nagsisplit-split na oh, Chu. Chu? Oo. Talo pa kayo nun? Talo ata kayo Eh. Sa tens? Sa Rora ba? Hindi, hindi pa kami nag-fighter eh. Sa players na kami nag-fighter. Yun nga, yun nga. Uh, oh, parang dun, uh, ah, ah nag-chichi, Chichi ata si Kel nun. May, may isang talo ata kayo. Oh, yun nga, isa, yung, yun nga yun. Chichi si Kel. Kayo. Oh, tas Granger si si Doming. Si Doming. Tapos parang syempre bilang caster, sabi, inisip namin, ay siguro. Kasi after nun, nagma-marksman kayo bigla eh, ulit. Mm. Nagtra- I mean, Harit Granger, which mm. is parang ganun. So parang, ay siguro, ano, hindi, sanay itong echo sa sa fighter sa gold lane. So, Pero parang, baited lang yan. Ah, so pati kami ng bait. <laughs> Nakalagay pa sa Kiss to Victory ko, oh, first na fighter. Ito na si, ano, Hindi. si Oheb. So, uh, eventually, nanalo sa TNC. Ngayon, gusto, ito na talaga ang gusto ko malaman. Paano kayo nanalo sa Aurora? Paano nyo tinalo ang 15 win streak ata nun na series na Aurora. Tapos yun pa yung same team na nagbabasa inyo sa lower bracket. Ako ako lang nagsasabi na ito ah. Parang okay. hindi ko siya hindi ko siya sinasabi na parang uh, parang ang yabang ko. Sinasabi ko siya para lang kahit pa paano magkaroon kami ng ng boost sa sarili namin sa team kasi talo kami from lower eh. Mm. Tapos grand finals makakatapat namin ang defeated. Iniisip ko na na ano na sabi ko parang bigla ko lang pinasok hindi naman nalalakasan sa Aurora eh. Ay. Parang ganun. Pero oh, ano ko lang. Yung dis- mare, min, makiklip yun ng mali ah. Uh, context, context uh, is ah. important ah. Disclaimer lang ah. Hindi ko hindi ko sinabi yun para magyabang. Parang gusto ko mm. lang i-boost yung yung team. Ako lang nagsabi na ito kasi wala akong ibang idea nun eh. Okay. Hindi ko nalalakasan sa Aurora eh. Kaya natin sila. Mm. Parang ganun. Isang maayos na draft lang talaga. Kaya natin silang talunin. Tapos nung ano na, nung No. Ay, sabi lang, lugmo kasi kami, lugmo kasi sila noon, lugmo kami lahat noon kasi hindi kami makabawi sa Rora. Tapos Inisip ko pa three, nun. Three, ano na, no? three times na natalo. Oo. Na. Sabi ko, hindi nga tayo manalo sa Onyx. Eh, sa Rora pa kaya. Eh, Onyx sumasabay sa Rora noon. Tapos kami hindi namin masabayan yung Rora. Hmm. Tapos sabi ko, kailangan ko na ata silang ano, painitin ah. <laughs> sabi ko, sabi ko, ang, ang lagi kong pinapainit si Sanji, tsaka si JP. Hmm. Si Carl, hindi yan may mainitin basta-basta pag hindi siya trinash talk eh. So sabi ko, si Sanji tsaka si JB na lang. <laughs> sabi ko, ay, buti pa si Light pumasok sa Aurora. Ang lakas na ng Aurora. Tayo may JP na, ang hina pa rin natin. Parang ganun. <laughs> Inaasar ko lang sila. Kailan to, kailan to, kailan to? Nung ano na, nung regular si ay, nung, nung playoffs na. Sabi ko, re, nung awarding na, nung award, after nung awarding. Awarding, awarding. Which is day Nalaglag na kayo? Ah, nung na, ano na kami nun. Tapos sabi ko, ano, ikaw G, may ano ka nga, may, may ano ka na, tawag na, may award ka nga, kaso hindi enough. Yun na ba yun? <laughs> yun na yun. Sabi ko, kala ko, Pero tinanong. wait, seryoso ang tone mo to dineliver. O, oh, sin- seryoso talaga. Ah, so parang ang, ang setting nito, may chance talaga ma-offend yung player. Oo, ah, oo. Ah. Okay. Pero kasi yung rules namin sa team, hindi ka pwede magbiro pag asartalo ka. So, pwede ka, ka. oh, pagpikunin ka. Kaya pag ganun, parang alam ko, alam ko walang mapipikon. Okay. So, sabi ko nun, buti pa si Yue. Pogi na, nagbubuhat pa. Ang galing pa mag-mid. Ikaw, G, ano, dyan na lang. Eh na lang, yun na natin, kaya natin eh. Mga ganun. Tapos, si JP, buti pa si Light, MVP. Yung room ko, wala, sablay. Mga ganun ako nun. Ano ang reaction nila dito? Tulala Siyempre, sabi ni sabi, sabi ni Sanjay, Dad, kinukupal tayo ng coach natin, oh. Sabi niya. uh-huh. <laughs> ano, paitahan nga natin to. Galingan na ba natin? Doon na sa Aurora, doon na sa Aurora. Sabi sa akin ganun. Tapos nung ano na, nung sabi ko, uh, after ni Scream, ano muna kami, parang day off. Okay. Hindi, hindi siya totally day off kasi parang gusto muna nilang pahinga. umuwi sa kanya-kanya nilang bahay. Hmm. Tapos sabi ko... Reset lang. Ganun. Oh, reset lang. Tapos kumain kasi sila sa labas noon eh nung pagkapanalo ata namin sa TNC nun. Okay. Tapos sabi ko, isip ako ng draft, mag-isa. Kinakalaban ko sarili ko. Mm. Review-review ko nun. Kahit nanonood na ako sa BYs, wala ma- wala akong ma-adapt. Tapos nung may napansin ako na isa. <laughs> nanonood sa BYs. may napansin ako na isa na, na paulit-ulit na pinipik. Okay. Paulit-ulit din na binaban. Okay. Sabi ko, biglain ko kaya to. I-first pick ko to. <laughs> Okay. Sabi ko, ah. Tapos sabi din, nung lumapit na si, yun nga, yung gagamit. Mm. Hey coach, ano, open mo yan. Kunin ko yan. Sabi ko, sabi ko, sure ka? Oo. Oh, mm. Tiwala ka sa akin, hero ko yan. Tapos mm. nung, nung nakuha na namin, parang di pa ako satisfy. Mm. So parang gusto ko pa rin siyang i, i parang gusto ko pa rin i-outdrop yung sarili ko, yung parang sa pinaka-worst scenario na. Mm. Hindi, hindi talaga papangit din yung draft ng Aurora pag ganito yung ginawa ko. So, sabi ko, sige, laban na to. Okay. Tapos dasal na lang. Hmm. Dasal na. Masaya naman na championship, dasal na lang. Oo, oh, dasal. Tapos, uh. Ah. yun na, sinabi ko, uh, do or die. Kahit anong mangyari, uh, pakita natin sa kanila kung okay. bakit yan yung IGN na kilala kayo. So, mm. sabi ko, uh, pakita natin sa kanila, dito tayo babawi. Ito okay. yung pinaka-sweet revenge natin sa kanila. Mm. Talunin natin natin itong mga to. Sabi ko, G ah. Ganito ganyan. Uh, P, yan na lang ah. Ano, papaura ka ba dyan sa Mr. MVP? <laughs> Coach, lista mo lang. Bagal siya sa akin. Uh, Ay, putya. One-liner din si, ano, eh, na, si JP. JP, oh. Alam ko na to. Uh, Goods na to. Mm. Tapos nung ano na, biglang ano, bigla talaga nag-step up si JP nun. Si JP talaga pinaka nag-step up. Kaya sobrang deserve niya rin yung MVP. MVP. Tapos, mm. doon na, ah, parang niyabang niya na sa akin lahat. <laughs> ikaw, ikaw talo sa dulo. Oh, ako, ako natalo sa dulo, pero worth it naman kasi worth it, champion worth kami. worth it. Uh, um, JP, I've said this in a podcast before. Sab season 16, sabi ko siya ang kung may most improved player award na magkakaroon, i hard push ko siya doon. Kasi mayroon akong nakita na hindi ko pa nakikita before from JP. Tapos, eh matagal na ako impressed sa kanya. Tapos parang, pwede pa pala yun at whatever age. At matanda na si JP kumpara oh, sa other na players. <laughs> kumpara sa mga sa mga kasabay niya players ngayon. Ah. Baka nga siya yung Sabay niya si Baloy eh. Oh, well, oh, tapos technical kasabay niya si Carl. Season 2. Mm. Pero siya, ano yata ngayon na ah, sa mong lahat ng players ng season 16, siya ata ang Top 1, <laughs> Champion ako tanda, di ba? Oo, oh, siya. so parang sabi ko, paano ka magkakaroon ng improvement at that age? Kaya pa pala. Tapos malaki yung change eh. Hindi siya yung mas magaling lang humuli or mas magaling. Hindi, eh. talagang overall lahat eh. May chat, naalala ko may chat pa ako noon. Nandito pa nga yung chat ko noon eh. Kay? Kay JP. Okay. Copy. Pakita natin sa buong mundo na kahit na hindi ito sinasabihan ng porket matanda ka na, wala Oo. ka na. Pakita mo sa kanila na kahit nasa ganyang edad ka. Oh. Ang dami mong bin, ang dami binas sa'yo may ipapakita ka pa rin. Mm. Okay, coach, lista mo na. Lupit eh. Parang nalista talaga eh. So yun. Pero may front meron din isa pa akong candidate sa most improved. Si Trimar naman. Ay, oo. Ganun din. Hindi ko rin talaga inexpect. And sinabi ko, kaya ko naman sabihin sa kanya yung harap-harapan kasi sinabi ko rin talaga yun sa kanya harap-harapan. Which is, akala ko nasira na yung career niya dun sa Indonesia. Ay, nag-Indone. Indo ba siya nun? Mm, MDL. Pendicar? Oo. Kasi bukod sa nung time na, di ba, disappointing nangyari sa Echo, tapos napunta pa siya sa MDL. So parang walang playtime. Talagang ang taas ng chance na hindi ka mag-improve eh. Tapos pagpasok niya balik ng MPL, ayun, ano naman, care, ano naman, kinakaya naman talaga. Season 15. Pero pagbalik niya ng season 16, hindi ko alam kung dahil lang ba sa meta yon o pero iba eh. Talagang top, nasa top explain siya ng ano eh. Top 1, top 2 lang sila eh, tingin ko ah, ng performance ah. Mm. So, masasabi ko, nag-improve talaga siya. So, parang ganun. Sila yung dalawa na pwede ko sabihin na most improved player. Tapos, ang pinakakinalabutan ako, coach, ano, nari, nahinahype ko kasi na, na, call out na nga ako sa Twitter na biased ako sa Liquid eh. Kasi <laughs> JP, JP ako ng JP eh. Ano, anong nangyari? hindi lang ako yung nakaregress kasi may nag, nag JP, JP, JP. Kinalabutan ako nun. Ano eh, so, MVP? Oo. Ah. Uh, pag ano siya, pag nung inannounce na yung, nung parang di ba may parang waiting time bago, and our MVP, parang ganun. Sinong finals MVP na hype nung host, ganun. Tapos syempre may parang, ano pa eh, may parang botohan. Hindi ako nakaboto nun kasi ano, hindi ko rin maalala bakit kung ba't hindi ako nakaboto. Pero an- anong nangyari? Ano siya? chine-chair siya ng mga tao, JP, JP, na, kinilabutan ako eh, parang ano, na parang ang gandang kwento kasi ang tagal nga, tagal na babash, tapos may ano <laughs> kasi. Siya na lang walang ano, eh, MVP, lahat nag-MVP na eh. Ah, talaga ba? May, may oh, ganun bang? Si Carl, si Sanford, si Oheb, di ba? Wala mm, pa sa Lakers. Eh. Hmm, si okay. JP na lang wala. Okay, okay, okay. O nga, no, yun. Kompleto na Five-man MVP. Five-man MVP na pala yun eh. Ang tindi kasi sobrang deserve niya. Pati nung sa last series, ha, ah, buong playoffs, pa- parang siya ata yung walang bad game na? Or wala namang yata kayong... May mga bad game ba? Mas, meron anyway, talaga, ano? meron. Pero nung grand finals, pinaka nag-shine talaga mm, si hmm, JP. JP. Parang lahat ng gawin niya tama. Walang utos yun. Siya yung gumawa mag, mag, isa Ah. Siya talaga. I mean like walang nag-utos. I mean may command na ma, meron kaming key, key points eh. Okay, okay. Every game. Okay, okay. Pero yung the rest na, siguro mga 80%. Si JP, utak ni JP yun. Ah, y- ah, yun yung ibig mo sabihin na walang utos. Hindi, hindi siya, siya not, ni, Oo. Ah. ah, okay, okay, gets, okay, okay. siya yung gumagawa talaga. Like, oh, galing. Kaya napapasigaw sila, nice dad. Oo. Parang ganun eh. Anong, ta, ta, sobrang perfect eh. So, well-deserved ng MVP. Mm, Papalakpak na naman tenga nun. Wag <laughs> pa-interview ka na, boss. Ilang beses na kita Alam, makunat. Parang edad. Parang, <laughs> eh, so, ayan ang ngayon, ang mga si The kasi wala na. Huwag na natin pag-usapan. Ah, masyado oh, ng mm, masyado na over na, over na. Kota na. Kota na. Si uh, Oheb, anong ano ang naidagdag talaga oh, from your perspective, what did Oheb bring to the table? Lalo na na na mo rin kasi si Yuk, 'di ba? So, ah, so, si so medyo na witness mo talaga yung mula first day Oheb hanggang sa, sa ngayon. Ano ang main na ambag ni Oheb dito sa liquid? Siguro ano, mm, malaking factor si Oheb kasi yung experience niya sa blacklist na i-share niya sa amin sa Team Liquid. Pag may mga senaryo na ganito, guys, sa blacklist, ganito ginagawa natin. Ginagawa namin, ba't di natin i-try? Pwede natin i-try, coach, yung ganito kasi sa blacklist, ganito, ganyan, ganyan. Gumagana naman. Ah. Tapos lagi niyang ano, kinukwento sa amin si V tsaka si Wise Grabe, kung paano na. yung mag-leadership, ah. na mga ganun ba. Kaya sobrang in-improve din yung team. Mm-hmm. Dahil nung pagpasok nga ni OHEV, parang pinagsama na yung Team Liquid tsaka Blacklist. Nakatakot yun. Ah. <laughs> Scary. M3 tsaka M4. Oo. No? Wow, ganun. Yun pala, oh, eh. underrated na value ni OHEB. Ah, uh, interestingly, when you when you make your uh, paano ba to? blind tier list kasi, coach. Sakto din eh, na ginawa ko siya. I never thought na yung blind tier list ay pwede ko maging bala sa mga ganitong mga questions. Pero I've noticed the pattern. People will say Kelra ang top 1 nila. Diba? Parang ganun talaga eh. Yun yun. Most recently, ganun din eh. Kahit si Oheb, yun yung tinapon niya. Iisa ang mga sinasabi ng tao at ang mga gold laners, pati ng mga comment section about Oheb. Which is, pag-usapang individual, si Kelra daw yun. Pero pag-usapang team play na, si Oheb. Ngayon, parang napapaisip ako eh, parang bakit kaya lahat ng gold laner at lahat ng kadalasan sa mga nasa comment section will use that word kay Oheb, yung team play. Obviously, I have my own answer. Pero gusto ko marinig from you. Do you agree with them na etong si Oheb, ang main na bentahe niya sa mismong laro is yung pagiging team player niya? And is that a good thing or a bad thing? Sa akin, good thing. Eh. Mm-hmm. Kasi si, si Oheb na mismo nagsabi na pagdating sa laning si Kelra talaga pinakamagaling para sa kanya. So, agree na lang din ako sa sinabi niya kasi ako nga na hindi ko nakatapat eh. Yun nga, yun nga mismo nakatapat na siya na mismo nagsabi. Okay. So, pagdating naman sa team play, para sa akin talaga si si Oheb. Kasi um, more only na nagsha-shot call pagdating sa mga ganyan team fight si Oheb talaga. Mm-hmm. Na, sige pre, kuha ng gulo, akong bahala. Parang ganun. Alam niya yung limitation niya. Alam niya kung kailan siya pwede pumasok. Alam niya kung kailan nun yung hindi. Hmm. So, agree ako doon sa mga comments na sinasabi sa Team kanya. play. Uh, Team play talaga si Oheb. Would Oheb ever be number one? Para sa akin, oo. Oo ano talaga. ang ku... So, masasabi ba nating laning na lang kulang niya? Pero hindi rin. Kasi magaling naman siya. Okay naman siya mag-lane. Uh, may mga hindi kasi nakakaintindi lalo sa mga nasa comment section. Mm. That, kung, kung ikukumpara natin yung mga S10 pababa, laning talaga napaka-importante. Kasi madali ng dalawan. Pero ngayon kasi, isipin nyo, marami kayo napapanood na games na nababaog yung mga side lanes. Pero nananalo pa rin. So, ang ibig sabihin lang nun, uh, yung laning, hindi naman sobrang laking fact, uh, hindi naman sobrang uh, meaningful na sasabihin Game breaking na... oh, na, na parang wala namang hindi importante yung laning. Siyempre, kailangan pa rin nun. Pero hindi na siya sobrang laking factor sa mga, minsan may mga strategy kayo na. Uh, kunyari, 5 minutes, hindi ka pwede malugi, mga ganun bagay. Or 5 minutes, tiis lang ah. Ganto, ganyan. May mga ganong senaryo kasi na ngayon sa meta eh, na hindi pa naiintindihan ng mga napapanood sa labas. My, my good example para dyan is yung carry Claude. Kasi uh, carry lamang ngayon sa lane. Lane pero pagdating ng late game. Pagdating late game. Pag di mo na, pag di ka nakapag-snowball sa carry, wala din. Pero yung Claude, kapag naka, may, kayo nga tayo yun eh, second, ter- third na kapag nakadalo yung Claude, may ganun ba? Claude, oh. Iba? Ayun, kayo nga yun. Mm. Kahit lamang yung katapat niya, nang sabihin natin 400 gold, ganun. Pero pag nakasama ka sa second third or second third or third third, nakakuha ka isang kill, kuha niya yung third. Wala, Bagay nabawi na. na. Mm. Tapos na. Lamang ka pa. Oo, oh, lamang ka pa. So, ganun. May ganong senaryo talaga. So, hindi na talaga importante ngayon. Eh, hindi na labanan ngayon ng laning. Mm. Kumbaga, yung laning kasi common na eh. Talagang depth, depth, ganun lang, depth, depth na lang. Mm. Clear. Importante mag ka. Dati, aga. Pero ngayon, malaking factor pa rin yung crab. Oo, oh, crab. Mm. Tsaka, syempre, plates. Mm. May isang game kayo, dinala mo <laughs> siya. Hindi, Ay, hindi pina... Si Innocent? <laughs> hindi pina laro si... Three, oh. tatlong sunod-sunod eh. <laughs> Yung parang ginawa namin kay ano? Kay... kay nung nag-Johead Granger ata kami nun. Ay, Johead Harit. Parang ganun. Kay ano? Kay... Yung dating gold laner namin sa MDL. Si... Sa out, Twisted. Oh, si Outplayed. Outplayed. Parang, yun, pinaranas kay Oheb. Ah, matagal na. Oh, last season. Last Pero ganun, ganun yung ginawa. Hindi pinahinga si Oheb. Kasi carry. Okay, okay. So, yeah, again, when you said Oheb can be number one, kaya. Oh, kaya. All right. Let's talk about your best friend, Sanji. O, oh, siya ba best friend mo dan? Eh. Hindi. <laughs> ano ang ambag ni Sanji sa bukod siyempre sa magaling niyang paglalaro. Mm. Matik na 'yon. <clears throat> ano pa ang ibang kasi na-mention mo na eh, si OHIP, sa info from VWise or from Blacklist. Kaltizi is Kaltizi. JP, ayan yung improvement niya. What's up with ano, Sanji? Ano naman ang ambag ni Sanji? Si Sanji, para sa akin, sa lahat ng players na nakilala ko, siya na yung pinakamatalino mag-isip pagdating sa mga pressured game. Sobrang, hindi ko alam. Clutch. Ang gifted ng utak nun. Kasi, may mga bagay na patalo na. Pero pag nagisip ng idea si Sanji, pag napagana niya, bumabaliktad yung ano, scenario. Was, meron siya, ano, ito ba yung Farsa game? Sa ano? Meron siya nun eh. No? Marami, Oh, yung, pero most recently yung Farsa game. Farsa talaga. Si, saan yung kalaban niya? Falcon ba o ano? Onic ba? Hindi rin eh. Hindi eh. Hindi ko, basta yung nanalo kay bigla nun eh. Nakaparsa siya. Alam ko Onic yun eh. Onic nga. Ay hindi, Falcon. Sa Falcon sa isang yan. game sa Falcon. Oo, lamang kasi yung Falcon sa amin nun. Tapos, nahanapan ng butas ni Sanji kung sino yung papatay niya. Oo. oo. Nag-sneaky. Nag-sneaky siya, siya. galing yung pa, gamit yung Barsa. Oo. Nakabawi siya. Napatay niya si Kyle tsaka Super Marco. Yun. So, yun yung strike ni Sanji pag clutch moments. Oo, oh, tsaka pagdating din sa drafting na akala namin maganda na. Mhm. Mas may igaganda pa pag si pag may na-recommend siya na coach, pag ganito, feeling ko okay lang din naman makuha natin to. Pero mas maganda ata na masasayko natin sila sa ganito. Feeling ko babalik mm. pa sa atin. May ganong scenario si Sanji na hindi niya ginagawa sa Scream. Sa tour na niya lang ginagawa. <laughs> Meron siyang uh, basa sa laro. Na, Oo. Sobrang, diba? ewan, hindi ko, hindi ko ma-imagine. Pero sobrang talino ni Sanji pagdating mm. sa in-game, sa lahat ng bagay. How is he as a coworker? Neutral. Na um madaling katrabaho si Sanji. Kasi kapag buo din tiwala niya sa iyo. Pero kapag nagkamali ka, parang hindi ka niya ida-down. Yung parang ano, hintayin ka niya matuto talaga. Kapag hmm. alam niya na parang ang tagal ah, hindi ka natututo ah. Hmm. Saan na siya magsasalita. Okay. Pero, pero mauna mo nang pagsabihan ka ni Carl. Ni Carl. uh, <laughs> bago pa, pag ibig sabihin, uh, bago dumating kay sa, bago pa magsalita si Sanji, usually nasasolve na yung ano. Mm. Okay, okay. Tamad kasi yun eh. <laughs> Yun yung maganda. Pinure, tapos... Ah, uh, balance lang, bago balance kayo ulo eh. lang, balance lang. Okay. Ngayon, may, ito interesting. Kay, la, huli si Sanford weird eh. Kasi um, sobrang rare ng mga halimaw mag-XP. Dahil tingin ko, tinaas ni Edward ng sobra yung bar sa pagpili ng malupit na XP. For the longest time, wala siyang, wala akong masabing parang same na parang pwedeng argue. Kasi kahit, kahit yung mga galing Indoy eh, sila, Boots dati, although Boots Esports dati yung Onic, nakakatakot yun yun. Siguro si Nuts, kaya lang inconsistent, di ba? May mga mm on-off days itong, itong sinats. And then, of course, meron naman mga the likes of Renjo, na okay naman, reliable, si Dilar, uh, Trimar at a certain point. Pero there was a time na parang, pag kahit ako eh, gumagawa ako ng mga interview, mga dream team, hindi nagdadalawang isip tao sa XP Edward agad sinasagot. Now, after nyong manalo sa season 15, and then eventually itong MSC, tapos season 16, SEA Games, and, uh, ay, Asian Games pala. Ma, SEA Games pala, SEA Games, sorry. Bobo. <laughs> SEA Games. Tapos, ngayong start ng M6. M7. M7. Wala na akong doubt sa akin, man. I mean, I've always been an Edward fan. Tingin ko, mas ano naman yan, may mga proof naman yan. Lagi ko naman giniglaze si Edward as Mr. Consistent. But I think this year, kaya na-convince me na Sanford ang ano. Ayan. Meron din akong mga, ano, marami na akong pwedeng ways para i-prove yun. And I'm sure na walang pakialam si Edward at Sanford sa <laughs> opinion ko. Mm. Pero, sa ngayon, masabi ko, siya eh, si Sanford. Kahit ako eh. Kahit ako tatanungin sa lahat ng role, mm. silang lahat eh. Hmm. Sasabihin ko talaga eh. Lalo Sanji, permado yun. Kasi mm. pagkatalo namin ng MSC, ay pagkatalo namin ng SRG, ay, Onic pala. Usapan namin pag natalo niya yung idol ko. Si Sans. Uh-huh. na yun. Siya na best post ko. Si, si Ford, sobrang taas ng mechanics. Tapos, may mga certain heroes na siya lang yung gumagamit na hmm. nahihinaan yung ibang team. Yeah. Pero sobrang lakas pag siya yung gumagamit. And alam niya rin yung mga, sa kanya ako natuto ng mga matchup na heroes. Mm-hmm. Bukod tangi kay Ford lang. Kapag, Coach, iya mo, bigay mo yan, kaya ko yan. Uh-huh. Ito lang tatapat ka dyan. Nung una, ini- kung di ko alala si Bart, sabi, isipin ko, ang ano nito, yabang nito ah. Hmm. Kunwari, lapo Esme, ganun. Oo, oh, mga ganun. Kaya niya maglapo sa Esme. Parang Oo, ganun. mga ganun bagay. Oo. Na pag nakikita mong normal, Esme talaga versus hmm. lapo. Pero siya, lapo talaga siya. Hindi kaya ko yung coach. Hmm. Gamita ko lang ng utak yan. Iba. Iba Tapos mechanics. Iba niya yung approach kahapon yung laro sa YG, sabi ko, ano ba, ano, napaka-standard game. Binigay kasi Yusong eh. Loko-loko oh, din eh. <laughs> Tsaka Sushin. Inopen din eh. <laughs> Pero yung ano, unang hit ni Carl dun sa turtle, may, may lumilipad na na dragon. Sabi ko, grabe, well, ano, das parang another Tuesday sa, <laughs> sa, oh, iba kasi mag-connect. Pagdating sa Clash, iba mag-connect talaga yung Team Liquid. Mm, galing hindi lang mechanics, pati utak eh. Oo. Macro din eh. Lahat, lahat na. Lahat. Meron ako hindi maintindihan na ano niya do. Yung nagtatago siya sa Yusong na nagtatago doon sa bush. Hindi ko pa hindi ko pa get sa ah, sa normal na utak ko. Kung ano yung utak niya. Wag mo lang sabihin kung ano lang. Pero may ganun siya macro na yun pa yung hindi ko pa ma-piece together. Pero kasi hmm. wala ding nangyayari kaya ano eh. Wala pa akong enough na sample size para may plano kasi siya malaman. Pero For sure naman may plano siya, pero di ko lang alam kung ano yung mm. plano niya. Basta yun, alam natin yun. May, may, may tiwala tayo diyan. Pero overall, meron siya. Eh. May, nakikita ko eh, may macro din siya eh. And I'm sure na hindi papatayig si Edward diyan. Then, di naman niya goal na, di, ako lang Daigin, naman, yan, ini-imagine ko lang naman yan na may, sa, sa, sa mundo ko, meron silang, clash na. may clash nila na matindi. Kaya ang maganda kasi dahil sa kanila, ang layo, wala talagang nakalapit. Si Kram, ano na lumalapit na tingin ko. Sa, dahil dinadaan niya rin sa, sa tapang eh. Nasa top 3 ko talaga si Kram. Oo. So sila na yung top 3 talaga mm. ngayon, no? Wala ma- yun ang malupit. Wala talagang, kaya mo ba mag-name ngayon ng isang XP na kalapit nila? Wala ata. Wala, di ba? Top 3 ko ata sila talaga. Oo. Oh, Tapos malayo. Like, siguro si Tremar, ano, oh pagdurot. Kung yung paano, kung paano lumakas si Trimar from 15 to 16, tapos ikip niya yung ganong growth na ano, improvement. Mm. Kaya siguro. Kasi may tapang din si Tremor eh. Yung mahirap ituro oh. eh. Ah. Grabe no, sa Sanford. Atas, ah, ba't nasa inyo? Ganun <clears throat> kaya siya ever since? O nangyari na lang din yun dahil may mga kampi siya. Feeling ko, ako, nakita ko na siya sa NXP, mm-hmm. yung mhm. sa Benedetta niya. Feeling ko talaga na may potential na rin si Portland. Bata niya nun. Eh. <laughs> Pero kasi, hindi ko siya nakikita na mag-grow. Kasi, ganun, no? parang isip ko, bata pa siya nun. Eh. Mm. Tapos di pa siya na may main lineup. Siguro di pa natin pinapansin kasi nakafocus pa tayo sa mga current na sila Dilar, oh, uh, Ed, Edward Dilar, tsaka Nats. oh, <clears throat> wala pang pangalan kasi si oh. Tapos ngayon, ano eh. Ang Parang lala. ano na siya, eh, XP standard na si Ford. Masasabi mo kaya? Na, sa, sa, sa'yo kaya ngayon? Oo. Masabi ko talaga. Bulob Hmm. ko, sabihin ko na ano. XP standard na si Ford. Kahit hindi ka liquid. Sabi natin hindi ka liquid. XP standard talaga si Ford para sa akin. Mm-hmm. Can see that. May, <sighs> may ano eh. Meron akong nakakilabot na parang nakikitang future na kung ano eh, kung merong sasabay kay sa, sa akin kasi meron meron dalawang para sa akin na sobrang tindi ng mechanics na players. Carl and Kelra. Ah. Tingin ko. Siya ata yung ano eh. Pwedeng, pwede niya kang talunin yung dalawa eh. Tingin ko. At ano ah, syempre hindi ngayon ah. Pero, I mean, pwede ngayon. Ewan ko, di ko alam. Pero sure ako, in the, kung dumaan pa tong ML, Future. mga 2 years, 3 years, yun yung tatlong ano eh. Malala eh. Oh, parang hindi mo lubos maisip magbabanggaan si Carl si Ford. Wala Hindi mo alam paano makikipag duel yung dalawa. Pero Magpasu- magpa-all-star nga kayo na ano, turna. Pag-iwalay nyo lang. <laughs> Ta seryoso, may ano, may prize pool para seryoso. sa ano lang, mga ano lang eh. RGRG lang nagagawa yung ganun. Dude, lagyan natin ng ano, ng stake, no? Magpapaano ako, crowd, ano yun? Crowdfunding ng prize pool nila. Di ba? Para lang makita silang magkalaban. Angas na, no? Sinong... Patapos naman din na tayo, coach. Since yun na nga. Sino ang dream team mo? Kasama Liquid? Ikaw bahala. <clears throat> Pero sabi ko kay King Kong kasi ano eh, boring eh pag yung same team. <laughs> Pero Ayaw kitang i-gaslight eh. So, Hindi. Ba, ikaw Saan, ah, ayoko rin yung kung sasabihin ko. <clears throat> kasi ba, ibabayas ko na kung ano. Dream team. Pero ang maganda kung ilalabas kahit isa lang per team. Siguro jungle ko. Si Carl. Uh-huh. Mm-hmm. Gold lane ko. Si Keldra, XP ko. Si Edward. Uh-huh. Mid ko. Kahit ba international? Kahit ano. Oh. Si Sans. Mm-hmm. Tapos rumor ko, um, rumor, rumor, rumor. Siguro si Weedy ng TLID. Oh, talaga? Talaga? Oo. Ano meron kay Weedy? Siguro hindi lang mapalabas sa kanya talaga yung sobrang laking potential niya. Pero Kalimaw talaga yung mid trio na ng M6. Fabian, Yesekiel, tsaka Widi. Widi, no? Saan kaya? Catch, Pakro, uh, ah, lahat. lahat. May so, similarity sila ni JP. Sheesh. Mm. Hindi lang siguro mapalabas talaga. Uh, that's interesting. Mer pero ngayon, meron ako ano to, random lang to, na, ngayon ko lang naisip. At ngayon ko lang din ni-implement, Coach. Gawa ka tayo ng... Kung mabubuo yan yung ah, Midnight Scream na yun, na all-star, syempre dalawa-dalawa per per role. All Pinoy, high stakes, hanap tayo ng ano dyan, ng magpa-fund para, magpara seryosohin ng, ano, ng mga players natin. Best of seven, ayan. Buo tayo ng team ng dalawa. Pero hindi, wag, kahit wag muna natin pagkampi-kampihin. Mm. Basta top two per per Current to, syempre, kasi maglalaro sila eh. Carl, oh, Jungle. Carl, sino second? Uh, second ko, King Kong. King Kong. Okay. Tapos, sa room, Brusco. Brusco versus... Brusco tsaka ano. Si JP. Okay, Brusco, dad versus soon to be dad. Ay! Mm. Tapos, Sanji, tsaka Super Friends. Parang puro Onic ah. Tapos, hindi. Oo nga. Tapos, XP, si, yan, Sanford Edward. Sino pa ba ko lang? Sa gold? Kel, Kel Raoheb. So, si Edward lang ang ano, mm. na iba. Understandable. Di ka ba, di ka ba kinakakilabutan makita maglaban yun? Almost ako excited nga ako eh. Gusto ko talagang maglaban si kahit dalawa lang, Sanji. Pag, kung ako pagsasamahin ko ah. Oh, sige, sige, sige, sige. T- Sanji, Brusco, si Carl. Sanji, Brusco, Carl. Tapos ang XP ko, si Edward. Gold ko si Kelra. Balance. Tapos dad, dad friends. Oh, dad friends. King Kong. Sanford. Ooh. Sino yung isa? Oh, King, Ayun, magandang tapatan. Ganda nun ah. Parang minix, mix and match lang ng three teams. That, Munton make it happen. Kahit isang gabi lang, tas high stakes, seryoso sila. Mm. Seryoso kaya nila yun pag ganun. Tingin mo, knowing them. Feeling ko, mas, mas man ta-trash talk pa sila eh. Hindi na nila seryoso yun eh. Yung laro? Gigigil, laro. Siguro manggigigil sila kasi teammates nila eh. Parang matagal na nilang gustong durogin mm. yung isa't isa eh. Hmm. Hindi nila ta-try hard yan. Tingin mo. Di naman siguro. Eh, feeling ko may try hard pa rin eh. Meron. Ano kayang pwedeng mangyari para i-try hard? Ano kaya at stake no? Para maging para ano nila? Parang Di, yung talagang gigil. Siyempre, be, kabi natin, best of seven yun. Mm. Ano yung kailangang on the line or parang ano yung kailangang mangyari para Hindi <laughs> ko rin masabi. Pero sana nga may all-star game yung ano, eh, yung ML. Yun din yung pinaka mm-hmm. magandang twist bago mag-grand finals. Pwede, no? May all-star game yung mm. yung ML. Parang sa ano ba, basketball? Basketball. Lang. Ah. Parang ano lang, pampa... pampa... Kasi parang mga fans, yun din yung dream eh. Mm-hmm. Na magkaroon ng all-star game yung ML. Yeah. Okay. Marami Kasi sa Sibol nangyayari yun. Yun nga eh. Pag nangyayari, eventually. Masaya kami napapanood yan sa Sibol. Kapag combine. Combine, no? Ah, kasi, ah, kayo na oh, nyo. Kami, kasi kami, yung head coach, lalo ako na-experience ko. Pinaghiwa-hiwalay ko talaga sila. Pinagsama-sama ko yung alam kong pwedeng oh, maglaban-laban. Oh, no? Sisigawan sila doon. Ano, diyan ka na. Kumukulik oh. Ah. dito. Mga ganun. Masaya, masaya panoorin. Okay, okay, okay. Wow. And with that, that's uh, that's it for the podcast. Meron ba mga huling ano? Um, I actually, mayroon pa pala hindi natanong, sorry. What makes a great player? Ayan. Uh, ano ba? What makes a great player? Siguro, passion and dedication. Kasi, hindi ka naman magiging, well, kung maghahambing na lang ako, Carl Tisi na yung great player ko. Kasi si Carl, uh, kung wala siyang passion sa ginagawa niya, hindi siya ganyan kagaling. Mm-hmm. Kung hindi siya dedicated sa ginagawa niya, hindi siya ganyan kagaling. Si Carl kasi yung pag sinabi niyang, Coach, ayoko magpatalo. Gusto kong kunin tong MPL. Talagang kukunin niya, tatrabawin niya na maayos. So, may kasama ng dedication to. Para sa akin, yun na yung sagot na uh, para maging great player ka, kailangan mo ng dedication tsaka, tsaka goal. Goal-oriented. Parang mm. Okay. Ang um, <clears throat> meron akong uh, kakaibang recurring na bagong trip sa podcast na to which is yung huling guest ko ay magbibigay ng isang tanong para sa susunod na guest. Uh, most before this, before kita interview si Eterna, ang um, medyo simple lang yung tanong niya. Pasta daw or rice? Pasta. Eh? Pinoy ka? Bakit? Yun kasi yung pinakano ko eh. Specialty. Pasta. Ayaw nga wala, chef. Anong pasta ang specialty mo, coach? Um, pesto. Okay. Nasabi mo na ba to sa previous interview? Hindi. Okay. So, pesto. Ah, uh, ito yung may yung mong may mga greens ka tapos may nuts, may Ah, hindi. Iba yung akin. Tuna, Sige. tuna pesto yung akin. Oh, Green pasta siya. Okay. So, an okay. Sa mga healthy, ano, healthy food. Okay. Lutuan mo naman. Pwede ba umorder sa inyo so, <laughs> Pag ano? nasa kabilang bootcamp namin. Ayun, no, oh, pag-away, pag-away ah. Sana makatikim niya na. Oh, basic. Okay, so, so ikaw naman ang mag, ano, mag-leave ng isang question para sa susunod. Hindi mo kilala kung sino. Hindi ko rin alam kung sino eh. Wala pa nagtatanong nito kasi madalas player tinatanong. Okay. Who is the best coach of all time? Oh my God! Parang gusto ko itanong sa Latin eh. Sino ang sa'yo? Sa akin? Kung, I'm sure mag-iiba yan per ano eh. Coach ba? Fair. Thanos na yun eh. Wala. Dami kasing nakaka nakakainis yung ibang Pinay. Hindi nila... Or iba na lang. Hindi nila top 3. Kung sino yung top 3. Yun yung tanong mo sa next. Uh, yun na lang. Pero dapat may 1, 2, 3. Ayan. Nakakainis lang yung mga tao na ano, <laughs> ginajudge lang si Coach Shep dahil dun sa mga ano, sa mga nakita nila online. Di, si Coach Shep guys, ano yun, um, kahit naman ako siguro kung ako nasa katayo ni Coach Shep, ganun din gagawin ko. Pero the best kasi kung di naman mangyayari yan sa Onic ID kundi dahil kay coach. Correct. Hindi naman sila magtatanas. Mm. Ayun lang. May huli ka bang mga ipapromote, coach? Or, or uh, invite, invite mo silang manood? Uh, sa mga nanonood pa rin ng M7 or supportive namin na fans sa mga cavalries, uh, ah, keep supporting us and sa mga naniniwala pa rin sa amin. Maraming maraming salamat sa inyo. Ibibigay namin yung best namin para ma-defend namin yung crown ng M7. Thank you so much, Coach. Coach RC from Team Liquid. Tignan natin kung kaya nila ang kunin ng Golden Road. Di na magsasalta kasi baka ma-jinx ko pa. Bye-bye.